Tom Mugera. mukama katonda kitaffe ekisa kitaye tukwebaza ebaani babeera mu maaso go mukama katonda gwe yakola eggulu n'ensi kabaka w'ekitiibwa mukama w'amaanyi naye mu kisaa kino okusaasitaka okungi osaze otusembeza mu maaso go ojja oyogere naffe ayi mukama katonda waffe otwanukule okusaba kwaffe otusembezayi mukama katonda otukyuse olamufaayi katonda wekitiibwa kubanga buli ajja gyoli teri n'omwaddayo nga bw'abadde mukama ng'oyita mu kigambo kyo tuba abalamu mugwe mu linnya lya yesu amina tunja kubanga nyongera ku kigambo kyomukisa omukisa kubanga mukulu nnyo buli muti yenna ayagala omukisa lwekitwetaaga nnyonyonyo okgutegeera omukisa guno ah, njagala okubajjukizaako nti twagambye nti omukisa busooka mu nsi ey'omwoyo kubanga oli mwoyo omwoyo gwe bwe gufuna omukisa n'ebyebweru byonna birina okufuna omukisa kubanga omukisa ogw'omwoyo mukama yagala kuba omwoyo gw'omukisa omwoyo yegwe yenyini yowa espiritual being oli mwoyo kati ne bwofuna omukisa ogw'omubiri nga mwoyo eri mu mwoyo waliyo kikolimo kiri ekiri munda kigenda ku ttabi n'ebyebweru amina era tujja kubiyagalira kibula nti omuntu abeera ki abeera nesente naye nga tiyebaka kiro obeera nesente naye nga eh, tatereera kubanga eri munda ewakiteeka okusibuka omukisa nolwekyo omukisa ogw'omwoyo gwe mukulu nnyo twagulabye emisana era njagala nkukujjukizeeko mu kitabo kya befeso ephesians chapita esooka ah, okwate bulungi kwegamba osooka oyayanira omukisa ogw'omwoyo eh? your spiritual being oli mwoyo naye ate omwoyo gwe gwe togufaako kubanga tulitwalaba ku lwokuna nti eh, nti ofangayo nnyo nnyo nnyo eri omwoyo gwo kubanga yeesula ey'obulamu eh, obulamu bwe bukola bukolebwa mwoyo tebukolebwa mubiri eh, ah, ofangayo nnyo nnyo n'omwoyo gwo okulaba nga gotereera era nga obulira n'omukisa aliruya katonda waffe wa mukisa naye atalina mubiri naye omwoyo gwe guliko omukisa kakati no naffe ayagala asooka kuba omukisa ogw'omwoyo gufaana gutya omukisa gw'omwoyo guno abefeso emu olunyera okusatu soma ekitabo kyabefeso essuula ejja kuba esooka olunyiriri olwokusatu kwegalidde owandiika buwandiisi bwobanga tusobodde kubikkula mangu ku sipiidi kubanga obudde tulina butono omulimu guno yesu kristo naye yagwogerako nnyo nnyo nnyo era bwe yalinga ayogera ku mukisa teyatandikira mukisa gwebwiru yatandikira ku mukisa ogwomunda era waliwo yagambira nagamba atya nagamba nti <laughs> nagamba nti tusooke tunoonye obwakabaka bwa katonda n'ebira byonna bigenda kubanga bitongerwako kakati ekitabo kyabaefeeso essuula esooka njagala twejjukanyeeko tyoke tweyongere mu maaso abefeeso mhm. essuula esooka olunyiriri olwokusatu yeebazibwe katonda kitabo wa mukama waffe yesu kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu kristo nga bwe yatulondera mu ye ng'ensi tennaba kutondebwa okubeera batukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala naye ekyo nawe wali okikozeeko ne weebaza mukama katonda ti nkwebaza okuntukuza nkwebaza mukama okunyingiza into righteousness olukyebazaako ekyo mukama katonda bwebi mukama katonda akwebaza okunonda nonongoosa n'ontukuza waapi tokisobola kyogera ekyo okujjako ogamba otya nze omuntu alabye bannange nobula ekyokulya ne bakuuza ye watukula ne twatukula obwedda boolabaffe twatukula naye situmanyi kituliko kwegamba <laughs> noolebera nti kiri ekyokutukula mugugu naye nga elayini yonna gyogoba yeeno eyebweru era omukyalo omu nali mugamba ebigambo bino tweyongere munanga okutwala musumba tunaatukula nga sabuni ayozangoye omowo tunaatukula kutuukawa muntu ngaatukudde naye ekyekyabbeeyi nnyo nnyo nnyo okutukula nga katonda kubanga gwani afaanana katonda gwani abantu bangi bagezaako okukola obulungi naye tebasobola sitaali tabakkiriza bagezaako okwerongoosa naye sitaali nabaga nedda abamu ne bagezaako okwewombeeka era ne sitaali nabakulako waya kyalo omuyaja n'atugamba nti yalina obusungu bungi naye yageza nkoko obutayomba naye ngaeyawulira ekintu kimwabya n'abwatuka olundi gumu n'agolokosa omwami golokoka nkuvume naye nga tewali nsonga era omusajja bwe yakeeranga ku makyanga bimusobedde n'amudduka n'agamba kale omusajja nvumye wakiba naawe tali nsonga olidde kagamba nkagezaako kulwa okulongooka mukyala bulokole naye nga biganyi naye kakati gwe weebazeeko mukama ge mukama nkwebaza kubanga mubulongoofu mwemye okufuna byonna byogenda okufuna bwatanabifuna mwogenda okuyima okubifuna ate naawe abifunye obulongoofu okutukula okwegenda okunyweza ebiki ebirabo e, emikisa gyonna gikatonda gyagenda okukuwa tuddiremu akanyiri akutuulire abeefeesa essula esooka olunyiriri olwokusatu hmm. yeebazibwe katonda kitabe wa mukama waffe yesu kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo eyatuwa omukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mhm. mu kristo mukristo yesu yes nga bwe yatulondera mu ye ng'ensi tennaba kutondebwa hmm. okubeera abatukuvu abatalina kabi mu maaso ge mu kwagala noobanga oli nzungu kiyita justified nga eh, olongoseddwa tolina kabi nga takuvunaana eyo bbeeyi mpitirivu nnyo mwana wange bbeeyi yamaanyi nnyo eh, okutukula maaso ga mukama katonda n'otuukira naaba nga talina kyakuvunaana akati omukisa ogwokubiri ne gufaana gutya yongera wansi bwe yatwawula edda okumufuukira abaana obwa yesu kristo ne tulaba omukisa ogwokubiri takutukuza butukuza kyokka naye ate n'akuwa privilege omukisa osemakisa okufuuka omwana we katonda yalina omwana omuyekka mazima naaba nga addira najja n'amusiga n'amusaddaaka eh? akugjemu gwe naawe omufuukire omwana ofuuke omwana wa katonda beeyo eyo ogiraba ekyo nayo ogwomukisa gw'amaanyi nebwoba tonakiwatufiye kubanga omwana omwana wa bwe banaabaana mu nnyumba ate n'obana abantu b'osuza abaana bo baba ne privilege baba n'emikisa gyanjawulo ku bantu aba bulijjo abaana bebaana obuvunanyizibwa okuya obusikaabwo rigt kakati nno oli musika olwedde wadde tonna kiwaafunye naye nja kutegeeza nti oli musikoolwe tikugamba knowledge is very very important at knowledge is power okumanya ge maanyi agakusobosa okufuna ebintu eri katonda ate bwosaba nga olina okumanya osaba n'okukkiriza kw'amaanyi kubanga kati ogenda kusaba nga omwana omwana bw'aba asaba ajjukiza bujjukiza kitaawe aleluya <laughs> tiikumuma ajjukiza bukiriza kitaawe oba abadde mwana asoma ekitabo kiweddeko eh, tajja kugwa wansi asiitaane akaabe neddajjukimuka agamba daddi ekitabo kyaweddeko basabye ekitabo ekirala naye oli omulala akukabira neyegayirira tamanyi oba naweebwa naye njaa kutegeeza omukisa ogwo njagala okutegeera obulungi bwago netumufuukira abaana ate omulyo ogwokusatu olunyiriri olwokutaano bwe yatwawula edda okumufuukira abaana ku bwa yesu kristo nga bwe yasiima olw'okwagala kwe mm-hmm. ekitiibwa ky'ekisa kye kiryoka ekitenderezebwenga kye yatuwa obuwa mwoyo omwagalwa ekisa kya katonda kwegamba ekisa katonda kwe kukolera ebintu ebirala byonna byonna ebintu byonna byonna ebirala ekisa n'akukolera ebintu ebitakugwanidde bisinzidde ku kufuuka mwana kufuuka mutukuvu byoke bituukire eri obulamu bwo aha uh -huh. eyatuwa essuuku nonolibwa kwaffe olw'omusaayi gwe ate ekisenga bazikukolera ebirungi ebyo byonna ate n'akuwa okununulwa oba okusumululwa okuva mu mikono gy'omulabe sitaani kwa gamba ebintu bino byonna byonna tubirabye emisana tulaba nti byonna byebisimbye kuki ekyebweru bino okusumululwa kufuna kisa kubeera mukama katonda bisimbye kuki ku privilege eri ey'okubeera omwana ey'okubeera nga oli mutukufu kati obeera omwana oba osimbye ku nsi ey'omwoyo ey'eggulu era nabawadde ekyokulabirako ne bagamba nti nga bwolaba ambasada oba wa bungereza wa amerika ne bwabeera wano e uganda asigala nga mu amerika asigala mu amerika era ebinywa byonna biva eri zenagendako omuembasi nendaba n'amazzi gebanywa ne gebasenyesa mwana ye gava bweru tebasenyesa gano gaffe ntuma kidizizi n'okusanya please <laughs> bagajja bweru gande gebanywa tebagesiga byonna buli kibi nebyebazimbisibya bebazimba byonna byonna byebazimbisisa byonna biva bweru kirabi kugamba esibuko ya weri nesi ngo eh, uh, ambasado yeta bangula na akola chi bamujjako chi credentials zezo na eh, eh, mixe ejo na bakikati ngof na afana na ngafe abatali ba ambasada nocho i know kunyweza chi i know kunyweza obukuru buli i know kunyweza esibuko yomukisa bwe kuva kuvawa kuva munsi ye waabwe naffe bwofuna ebintu bino byonna munsi guno gw'omwoyo oyunze kuki ku nsi yewamwe mu ggulu era ebintu byonna ebirungi gye biva n'olwekyo onze kugamba n'omubbi ne bwayingiranga mu nnyumba omugamba twala byonna byoyagala naye ndekera omukisa ogw'omu ggulu amina ndekera omwoyo omutukuvu kubanga omwoyo omutukuvu ayinza n'okuddizaawo n'okusinga ne byolina naye gweyinza okulwanira tivi tojja gitwala oba ogitwala mala kunzi togitwale amina waliwo abantu abalwanire buli nabo ettaka ngaomuntu alwanire ttaka n'agamba nti lina ettaka lina okulitwala sooka oleeta ejjambi otebeko omutwe oli okolitwala twegamba katuva ebinga ebitono okusinga obulamu bwo amiina kasino kyenjagala okutegeeza nti omukisa mukulu kakati nze njagala okwongerako naye kyawandiibwa ekirala otegeere omukisa guno amakulu gaagwo mu efeso essuula nnya olunyiri okuna abefeso essuula nnya n'olunyiriri olwokuna omubiri guli gumu n'omwoyo omu mm. era nga nammwe bwe mwayitibwa mu kusuubira omuefeso nnya nnya weewaawo olya ngambe efeso sole gracians sorry, sorry, sorry. Gracias, ni Zabagratia, nya, nya. Abagalatia essula nnya n'olunyiriri olwokuna naye okutuukirira kw'ebiro bwe kwatuuka katonda n'atuma omwana we eyazaalibwa omukazi eyazaalibwa ng'afugibwa amateeka alyoka abanunule abaafugibwa amateeka tulyoke tuweebwe okufuuka abaana kakati gwe mukisa ogwo gwatogeddeko wali ogw'okutunula okuva ne kujja omulabe sitaani people are struggling nadda biseera byebitumu ebyenkomero bino olaba abantu bagezaako okufuna emirembe bagezaako okwetagulula emitawaana gya sitaani nga wa tewali sitaani abasingira wala amaanyi tekisoboka naye yasindika omwana we yesu ajja atunule atugule okuva mikolo gy'omulabe sitaani ng'akozesa omusaayi gwe n'obulamu bwe atufuule abaana bakatonda omukisa ogwo bulabewa omusajja ono bwaguddingana wano mhm. era kubanga muli baana mm. katonda yatuma omwoyo gw'omwana we ono yajja n'akuyingiramu n'akufuula n'akuzza ekifaananyi kya mukama katonda n'ofaanana katonda Eh, eh, you acquire the mind of Jesus kwe nofuna endowooza yawo mukama katonda kati omukisa oguddako gwe twalaye ne mu beefeeso gwe kufuuka omwana wa katonda ate n'omufaanana n'ofaanana ah, omwoyo wa yesu ono gwe bakuteekamu akuleetera okufaanana yesu yesu yafaanana katonda nayumba ng'oyunze ku nsi ey'obwakatonda ey'eggulu otyo bwe kityo naawe tokyali muddu naye mwana katokyali muddu ofuuse mwana mu nnyumba emikisa gyonna kigenda kuba nga kya bwana omwana aba n'omukisa gwa njawulo okusinga omuntu wa bulijjo aha oba ng'oli mwana era oli musika ku bwa katonda oba oli mwana oli musika ku bintu bya katonda kakati nikyobulaba nti sitaani bulijjo alwayisa nnyo nnyo gwe ne bw'omala okukuwa katondanako omukisa guno obuweeru ng'eri munda wanafu alwana nnyo okulaba eri nga ttayo munda eh? eh, eh, kebe ekutuke akasuwa kakutuke akabadde kayunga museeyo omwoyo naawe ekyolinanga okukola kwekulaba ng'onyweza mundaayo eri waleme kukutuka bino ebyebweru bisobole okunywezerwa nabyo amiina kati nno omwoyo oyo yakola omulimu ogwo okulabira ddala nti omulimu uh, gunywezebwa era njagala oyongereko mu zabbuli eyasatu mu ebbiri olunyo sooka zabbuli asatu mu bbiri n'olunyiriri olusooka aweereddwa omukisa asonyiyiddwa ekyonono kye owulira ebigambe oweereddwa omukisa nga mukama katonda akusonyiye ebyonono kyo awo njagala ogaa nti mutwala ate ona nga akusonyiwa ebyonono kyo nekibi kye kikwekeddwa nga nekibi ekikwekeddwa nga tetokyabalibwa kibi gwemukisa omuyitirivu webutandikira awo mhm. aweereddwa omukisa mukama gwatabalira butali butuukirivu ne mu mwoyo gwe temuli bukuusa amina kati muli kugamba njagala onyweze mukwano gwa ne bwobanga tolina kiwafunye newankubadde olina kyofunye nyweza omwoyo okuliranga katono takyalina kibi kyakubalira kubanga gwe mukisa ogusookera ddala ogwegenda okuzimbibwako guli gwe tuyayanira ogwo mumaaso aleluya abantu bensinganogamba baba n'emikisa bagenda kubasawo ne bafunayo omukisa naye omukisa musajja yatugaa nti omukisa gwa sitaani guliko obuyinike akuwa sente ate nakuwerako nobulwadde naye guno katonda ayagala kukuwa naye byonna akuwa omukisa akuwe eh, emirembe akuwe okukulakulana akuwe ah, ah, ogenda mubwakabaka bwakatonda obeerewo emirembe n'emirembe ate yesitaani ayagala mumalire mugeena lwekyo ah, omukisa guno muyitirivu nnyo nga katonda takyakubalira butali butuukirivu takyayina kibi kyakubalira ebyo ogenda bituukako otya omwoyo oli owa yesu ng'ayingidde mulamu wo toyinza kufuba n'amaanyi go omwoyo oyo agenda okuyingira mu bulamu obwo nakola emirimu egyo mu bulamu obwo aleluya yesu akuteekamu omwoyo we omwoyo gwe tumulaba bulijjo mu magalatiya nakuteekamu okwagala nakuteekamu ekisa nakuteekamu obuwombeefu era bwotuukanga wadde tonafuna kintu kyonna bweru ogamba nga bannange nina omukisa nga kubuuza guli luddawa mukama takyalina kyambalira kibi mukama yampa ampatira obutuukirivu mukama anfudde omwana we nina omukisa nga bakugerega nti ogwo omukisa tetugwagala nti oba temugwagala mulekenze gwensinga n'okwagala amina naye tukireka nga mukisa ogwo nogafu twatukula tukula yiddu bannanga omuntu anaatukula kutuuka wa kati okireka omukisa gwogwo obulungi bwagwo ogwo ogujerezegereze tojja kukwata ku buli era ne bwona obukwata ye sitaani alaba nga bulita obutegeera ajja kuyingiramu era akusuuze omukisa omulungi aleluya kakati nno okutuuka ku mbeera eyo njagala obeere nga obeera perfected totally ove ku kino nga weenenyeza ate enkeera n'okiddamu neweenenya n'okiddamu enkeera neweenenya n'okiddamu kati i want you to be perfect waliwo ekitabo kyabebulania hebrews abebulania essula mukaaga olunyi lusooka abebulaniya essula mukaaga n'olunyiriri olusooka hmm. kale tuleke okwogera ku bigambo ebyolubereberye ebya kristo tuyitirire okutuuka mu bukulu obutateekawo mulundi gwa kubiri musingi kwe kwenenya ebikolwa ebifu n'okukkiriza eri katonda ah, kati noka oluzungu lugamba nti living the elementary principles of our doctrine nga tuleka ebyasookerwako ebyenjiri yaffe eh? ey'okwenenya kubanga wali otandika obulokozi otandika nokwenenya mukama nenenya ebi byange naye ati buli kaseera tugamba nenenya eh? kyali omuyanga musumba tusaba tutya tutandika mposi nakwenenya nekubuuza nti wenenya nemuuza wenenyanga biki ebitagwa ebyo byotovaamu amina tutandika nakwenenya mukama tutandika nakwenenya musumba wenenya biki ebya buli kaseera Kuhene eh? ya usu gamba mukama katunda vunaze mu kakati perfect mi ntu ukiliza mbuombe fute kama omoyo mbuombe fu omoyo mbuombe fu na kutu ukiliza mfuana njia katunda katunda fu mbuombe fu na we no tukila mbuombe fu ni hene kafulika sina kugama nene nyachimu nene nyachimu nene nyachimu be perfect na gamba ntii naye gatuleka ebyasookerwako ah, aboluzungu mujja giraba ekigambo ekyo kikulu nnyo ah, tuli mu kitabo kyabaebulaniya hebrews chapter 6 verse 1 ojja kisoma mu luzungu nooza kijja kuvaayo bulungi 61 ah, egambo etya therefore living the elemental discussions of our uh, living, the discussion of our elementary principles of Christ. Let us go on unto perfection. Nti tuleke ebyasookerwako eby'enjiri yaffe tugende mu ki uh, mu kutuukirira. Not laying again the foundation of repentance from dead works. Nga tuva muki mukuteekawo omusingi ogw'okwenenyawuli ddakiika kakati ekyo kisoboka kitya nti omwoyo omutukufu ono bwakuyingira akutuukiriza mu kifaana ya katonda era twalaye musana nti n'akutamya ekibiro tobeera ku tenston wabaawo omuntu ng'oli kumaggwa nga muli owulira wandyagadde okwenda naye ng'otya buti bantu otya oh, buti baluganda otya buti musumba awo okyabulamu oh, perfection awo owulira nga wandyagadde okuvuma naye n'osigala munda ngaovuma nogaa nti amponye oyo singa badde nga luli nandimusaba nandimusandukudde nantegeera <laughs> amponye buwonyi ekukanjoze gyozaako ako mpulidde muli nga njagala omwambala omukwagula amaaso ago naye ndesebulesi awo okyabulamu ka perfection kalinja kala kavuyo oline bwa kusomoza ngeri waliyoki waliyo buombe fuwa katonda buka haleluya echo chenjagala okola chi mukama katonda chagenda tutusako atuke kusenje omoyo mutukuva kutukize kakati awo katonda amanyati ne bwana kugagga waza ne bwana kuwa obufumo ne bwana kuwa kitojja muswaza bayina suma abaana abawala kugamagira neyewombeeka wano omukootisimpu wano nga bamukwana eh? neyewombeeka tayinza teri muwala gwe bakwana n'aboggola era omuga maama mukama akunaza okuwasa hmm, kyokka naawe hmm, eh? Eh? tayinza kuboggola kiki kiki atasobola naye muwala gwe naawe noyitika ndowooza nti nekajja byewombeekerayo naye mutuukeeka mulabe aleluya kugamba mama simukiza waza bikuri kiki tolina mikono ko nooraba <laughs> emikono bagitemako kebeereeta omuzika batazo naawe noga nti eh, uyo ono yenyini gwe yeemoolanga mu kootu siibu onkiranga ekigambo nolwekyo kyenjagala okutegeeza nti wano yemuolanga ebyo naye ngaeri munda kakyasaliyo kasigaddeyo kyekali naye muwala gwe kyenjagala kaveeyoako kubanga ojja kuswaza taatawo yesu kristo ojja muswaza nga mugenda se mufumu ogo otandisa okuboggola aleluya kubona yeŋŋamba nti muwala yamuboggolera mukanemu naga ti akakamoto kange okatagamuzeera nakulesebulesi nenkayingira nabadde ŋŋenda kweyambulira mukkubo kamotoka kewantaddemu ako akukadde bange ne balaba kamotoka konna kaluggi lumu ne tuwaganya muhane muno ge bayombera aleluya naye ngaati wano mukukumba wano muhanemuno aimini wano mukumbaga nga bakuuma bwa simaili nga bweyemola naye nga akamotoka akakuba eriiso wabweru wali akati naawe okyabulamu okyawulamu perfection kankubulira awo okyawulamu okutuukirira aleluya katuukiridde akamotoka akaagala nga manyi ti mu maaso mukama agenda muwe emotoka endala mukama yebazibwe noolwekyo katonda ayagala akutuukirize olebe buli kaseera kubanga weenenya weenenya buli kaseera obenga weenenya weenenya kino katonda agenda kubanga akituukiza ddala mu bulamu bwaffe amiina kati ah, ne tulaba yesu kristo ah, ah, akyogeddeko mu matayo essuula eyokutaano nti omukisa guno mukulu nnyo nnyo njagala ogunyweza mukwano gyobolanga ngaoddiŋŋana essuula eyokutaano olunyiriri olwokutaano matayo essula ttaano n'olunyiriri olwokutaano balina omukisa abateefu kubanga abo balisikira ensi samanyiwulire bigamba ebyo mukama ogenda kusikira ensi ensi kitegeezo ebirungi eh, byonna birumusa agenda bikuwa olwa omusanvu balina omukisa b'ekisa hmm. kubanga abo balikwatibwa ekisa ebyo byonna byonna byonna omwoyo omutukufu yagenda obikola bulamu abo genda kuteekamu ekisa agenda kuteekamu obulongoofu eh, okiwulira olw'omunaana balina omukisa balina omutima omulongoofu hmm. kubanga bwe baliraba katonda ogenda kulaba katonda katonda alina byagenda okukola ogambe nti mutuufu ono katonda yennyini noolwekyo emikisa gyaffe ensibuko yaffe nga bwolaba ambasada ensibuko y'emikisa gye giva eri gyasuuka mu amerika naffe ensibuko yaffe mweya mu ggulu amiina lwekyo olwedde bw'onywesa ebintu bino olwedde wayingidde dda mukisa wayingidde mukisa era ogenda kulaba katonda era ogenda kulaki ogenda kusikira ensi ebirungi byonna era kino katonda bwatu yali atandise era bw'ogenda kukitabo kya lubereberye ah, genesis lubereberye ah, essuula esooka olunyi lwabiri omusanvu oluberiberye essula esooka n'olunyiriri olwabirimu omusanvu katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye mu ngeri ya katonda mwe yamutondera simanyiwulira n'atonda omuntu mu ngeri ye mu kifaananyi kye katonda mwoyo n'amutondanga mwoyo katonda omwoyo gwomutukuvu n'omuntu n'amutondanga mutukuvu adamu yandibadde yesu waffe ne yesu teyantaganye kujja singa adamu teyeyonoona kubanga twandibadde tugobera adamu nga yatusomesa ebintu bino ebyobwakatonda amiina akati no adamu yafuna bwe yatondebwa kifaananyi kyakatonda kyekyaddako omusajja n'omukazi bwe yabatonda mm. katonda n'abawa omukisa katonda n'abawa omukisa oba n'abakolimira kati omukisa gwasinziira ku kifaananyi kyakatonda kye batondebwamu kakati adamu bwe yayonoona eh? bwe yatandika okwonoona omukisa ne gumuggibwako kasita omwoyo gwayonoona ne gufa connection neeta n'abagoba mu lusuku nabaga mugende mwekolera ebyammwe credentials zonna nazibaggyako nabaga mugende mwekolera ebyammwe aleluya kati yesu yajja okutuzzayo ekifaananyi kya mukama katonda omukisa guli gwe tulabye okusooka eh? tusobole okuyingira omukisa ogwebweru ogwebweru era nga talanabakwono nabogenda mu ssula eyokubiri ah, wano tonnamalayo abiri munaana nabagamba eh, n'abawa omukisa omukisa gwali kugamba gutya katonda n'abawa omukisa mm. katonda n'abagamba nti mweyongerenga mm. mwalenga mujjuze ensi mugirye mugende muzaale mwale mugende wakati eh, okiraba nti obugumba obubadde bwe sitaani aleeta obugumba ngaekikolimo ekikolimu kyajja olwomulimo naye akati njakutegeeza nti bwekenaddayo ne tusimba ku nsi yaffe eri tugenda kkira emyenga bino byonna byonna ebyebweru aleluya era tugenda kubanga tusobola okulwanyisa sitaani kubanga ah, atugamba waggulu wali ah, kulwabiri mu omukaaga ndowooza ddayo waggulu ku lunyi lwabiri omukaaga olubereberye essula esooka olunyiriri olwabirimu omukaaga mm. katonda naye ogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe mm. bafugenga eby'omu nnyanja mm-hmm. n'ebibuuka waggulu mm-hmm. n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsiagamba ntibabanga bakoleddwa mu kifaananyi kya mukama katonda musajja n'omukazi n'abagamba mufuge kakati bwe baafiirwa ekifaananyi kya katonda ensi n'etandika obubafuga tugenda nafe kuddamu tufuge mukiso ogoguddako nja kulaga maaso awo gwe mukiso ogwokufuga sitaani nga takyakufuga emizimu egyekita gitufuze negitufiiriza ebintu byaffe bingi eh? amalogo gatufuze n'okoba eddogo ne ligaanirawo lwaki layini eri yakutuka ekyakutuse eyokuyunga ku ggulu ekyakutuse naye olwayo giyunge olabe tugenda okuddamu tufuge eh, ogenda kuddamu ofugirwa mpaka emizimu eh, emisambwa eh, biki byonna byonna ebadde ebifuga gwogenda okufuga olwaleero luno aleruya njagala otwala okukiriza okwo akati nabagamba mugende muzaale mwale eh, mudde muzaale olabo emikisa eyo gyonna gyonna gyasinzira kuki gyasinzira ku kifaananyi kya katonda kyeyabateekamu imagi ya katonda amiina akati kusuula eyokubiri neegamba etya olubereberye essula bbiri n'olunyiriri olwomunaana n'olunyiriri olw'omunaana hmm. mukama katonda n'asimba olusuku mu aden ku hmm. luuyi olw'ebuvanjuba n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba simanyi owulira omukisa omulala n'abasimba olusuku owulira abantu abo naye baffe olwaleero praise god nafumbiddwa ate ku mande praise god twayawukanye kakti tonasimbibwa olwira naye tugenda kusimbibwa muki osimbibwe ku mulimu osimbibwe mu buweereza akwekoonako ah, yaagwa kasito ekintu kyonna okisimba ku emagi ya katonda eh, nokisimba ku butuukivu nga tokisimbye ku kintu kirala kyonna tokisimbye ku ssente tokisimbye ku ki kinywezebwa kubanga kisimbye ku mukisa guli ogw'omusi ey'omwoyo aleluya mukyala gw'omufumbo onoosimba obufumbo obwo ku butuukirivu e eh, tukyabuukako obwaya tukyakola kyomusajja kakujoge kakoleki kankubulire ah, tujja kulaba mu maaso desimayi bunatuge awagamba nti anooyo akyawa omutuukirivu alizza omusango ekyo badde okimanyi ekyo akukyawa akongokako ate akwagala lwampaka aleluya <laughs> Eh, namagambewa nemisana nemugati nga nga mukama katonda yakuwadde omukisa nofuukira omuntu omukisa ate nalowooza nti ebintu byekoze byokka kyekibaawo nti najja natandika okugoba nagamba nviira funye omuwala omuto eh, kale ssebo natamanya nti ogenze n'omukisa gwonna gwonna nalikwatuyana n'omuwala omuto <laughs> n'atuuyana n'atuuyana okukakkana ngabaguddeddwa n'omuwala omuto embeera neemujuliza okunona nemugamba nti naawe tomalanga kapapa okesebwe tugende nedda mugambe sebo nindaako ekikolimu kakimale okukunogaana tumugamba nakkuba oluyi naye asooka amanye aleluya e, e, e, njagala okirabe wano mu petero ekyokubiri petero ekisooka esula kumi nasatu esula nedda esula yakusatu oyo kumi nasatu petero ekisooka essula ssatu n'olunyiriri olwekumi nessatu era ani anaabakolanga obubi bwe munanyiikiriranga obulungi bwe munanyiikira obulungi ani asobola okukola obubi mwana wange teri akusobola naye ate naye newankubadde nga mubonyabonyezebwa olw'obutuukirivu mulina omukisa kisimanye ah, musajja alinga aduula ono newankubadde nga ah, ah, omusajja akubonyaabonya gwe ngaokola bulungi omukola bulungi omusasula bulungi wadde akubonyaabonya olina omukisa lwaki era temutyanga kutiisa kwabwemutyanga kubanga akulimu wa amaanyi okusinga iyo yakubonyaabonya essaawa yonna embeera ekyuka eh? n'amufukamiza ku ttaka haleluya ebo abasajja bonna ba danyeri bwe baalinga baababonyaabonyanga ne balemera mubutuukirivu okukakkana kabaka ng'afukamidde waasinaga nsibu nzikiriza katonda bwa danyeri katonda yennyini ndabye katonda nga ye katonda omukulu naye luyinja kutegeeza newakubadde obonyaabonyezebwa olw'obutuli ne bakubonyaabonya bakwogeddeko ebigambo bakuwaayidde ebigambo sigala mu butuukirivu tozzaayo muliro Mhm. era temutyanga kutiisa kwabwe eh. so temweraliikiriranga mm. naye mutukuze nga kristo mu mutima gyammwe okubeera mukama wammwe wetukuze ayongera kutukuza kristo mutima gwo agenda kuviirayo omukisa guyimuke kwegamba sanakola bino byonna byonna akutula eri esibuko y'omukisa gwe gye guva akutule naye gweremerako agande bwobonaabonanga otya sigala mu kifaananyi kya mukama katonda kubanga okyayunze amiina okyayunze kuki olutalo nabagambye nti olutalo ne bwe lugwawo wano e, e, yo embasi e, ekuba kukuba essimu eri ewaabwe mujje mutunone oli okulaba erikopita ennyonyi zonna bwe zijja okunona abantu baabwe ne zeetolola embasi teriabakwatako amiina naffe bwe tuli nti embeera ne bwekwata etya gwe tukuza kristo yensibuko yo ajja kubaawo kyakola tewabanga kizibu kikujjanga mu yesu kristo n'akamu uh -huh. naye mutukuze nga kristo mu mitima gyammwe mm. okubeera mukama wammwe nga yes. mweteekateeka bulijjo okuddamu buli muntu ababuuza ensonga ey'okusuubira okuli mu mmwe mm. naye n'obuwombeefu n'okutya nga muba n'ensonga gye munaddamu ate nabuwombeefu kuba bajja gwe naye gwa kati kikulemeza mu lukole kiki eh? lwaita lubeerawo oganya ofumbi lwaita ofuna ekisajja nebagamba omuwala omuyi <laughs> sengawo yali yagamba sekawange kaali kanerijjako buli dakiika mukala tika tetulaba nemugamba senga nkubuulire nyabo wange kakati bwe tutuuse njazikamu musajja wennaku bbiri olabe nga nakuddira <laughs> abaana bawala balina ebigambo nabatya bannaki tikyetaaga wiiki nnaku yeezi bbiri zokka munjazikemu kulaga enkola nemugamba nti katonda yasinga ogate nga mutyakoki yanumbaganye buli kaseera ambebeera bwebezi kamuwala lwali tofumbirwa okolaki lwekyo kyenjaga okutegeeza omusajja agaye nti bwoba nga oguma bugumi ku lulwo ojja kwanukula omuntu mondola eyo ate mutabuke naye agambye nti ojja kuba n'ekyokuddamu ate mu buwombeefu kubanga omanyi kyoli aleruya ah, kakati na au wenjaga la kutegere mshuda yamu chitabu cha kulevere bedi Genesis esura yako ilo tuvade ulinyiro muna na ulutuje mtu ulire Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Adeni ku luuyi olw'ebuvanjuba n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba n'amusimba omuntu omwo nga n'amunyweza mu lusuku omwo n'ateekamu ki mukama katonda namezza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso omulungi okulya n'ateekamu emisi n'ateekamu zaabu n'ateeka ki ate teyakomaawo woogera ku lunyi kumi n'omunaana mukama katonda nayogera nti si kirungi omuntu okubeera nga yekka hmm. namukolera omubeezi amusaanira olabye wali yawagamba nti omuntu mugende muzaale mwali wano nanga nti omuntu si mulungi kubeeraka namukolera omubeezi kakati ebintu bino byona byona yinyagala okukola nti adamu ne mukyalo we baafiirwa e, nga bamaze okutuka eri kebo ekutuse eyaki ensi ey'omwoyo bajemedde katonda okirabye ne bafiirwa byonna bino kati yesu kristo atuzaayo njagala kusuuka mukisa ogwomwoyo ogunyweze mukwano gwange topapira mukisa gwebweru njagala onyweze omukisa guno ogwomunda muwala gwe era ekino ekigambo tujja kubanga tukikera emingo ge mukama katonda ngaomaze okuddayo kulayini eri ekifaani kyakatonda ge mukama katonda gweyogera nti omuntu si mulungi kubeera yekka okukerera omubeezi kati bwemala okyogera ndekaba okwogerera abebweru kabasengaho bandisimanyi bwogedde tojja babaogolera kubanga gwekyoli okimanyi naye chinki kule tero kuhugira mafuhu lago kubanga tulaba yona suvi yona e? Eh? ati wali bakuweri jako chovoga ni kamula, kamula genkola alida, alida, alida yoku chingamba na hii kamula genkola amina otyo kakati omukisa guno nga bwe tugulabye mukisa ogwamaanyi ennyo era twalabye nti n'emirimu tandika n'okukola emirimu emirungi tokoma mutima mulongoofu gokka naye katonda waffe akola emirimu emirungi naawe kola emirimu emirungi oli okolabo omukisa ng'ogabira abaavu oyamba abaavu oyinza n'okulabako mukitabo bwe kyengero abiri ah, mu emu olunye kumi na ssatu engero abiri mu emu olunye kumi na ssatu engero essula abiri mu emu n'olunyiriri olw'ekkumi n'essatu aziba amatu ge aziba amatu ge omwavu wakaaba hmm. era naye alikaaba naye taliwulirwa naye taliwulira kakati otoyamba abanaku otoyamba bwavu naawe bwona osaba kugenda okusaba naawe kati otagenda kukulira mwana wange ekyo oteeka okiutwala teeka hmm? nti oteeka okubanga oyamba abanaku abaavu si nsonga oba akumanyi oba takumanyi oba nakwebaza oba takwebaza oba nakusasula bubi oba takusasule bubi gwekola mulimu ngaogobalayini yamukisa aleluya era nagambe nti mwengaabasomesa kati amasomero bagaggadde naye njagala weeyame mukusaba kuya mukama katonda webatuggulawo ngenda kuyingiza musome byangenda kuyingizamu bamulekwa ngenda kuteekamu uh, muntu yenna atalina sente kuyingize gwalina abaana mu international school abo basome ebweru tebalinga bawano abamu basoma dda bagenda nakuyisa abawano naye ate naawe ejjukira kukaana ako bonna basome akatasobodde kuddayo mu ssomero okayambe okaweerere aleluya nolwekyo katonda ajja kulabya omukisa mukwano gwange omunene nnyo nnyo nnyo obutogerekako aleluya ah, akati bwe tuongera mu kitabo kya isaaya essula eyataano mwemu olyosooka isaaya essula ataano mwemu n'olunyiriri olusooka mumpulirize mwe abagoberera obutuukirivu mwe abanoonya mukama mutunuulire olwazi lwe mwatemebwakoabatugoberera mukama abanoonya mukama katonda abatambulira mutuukirivu eh? mm -hmm. mutunuulira olwazi lwe mwatemebwako mm. n'obunnya bw'obuya bwe mwasimibwamu mm-hmm. tunuulira ibulayimu jjajjammwe mm. ne saale yabazaala mm-hmm. agamba abaana ba isirairi bano kati fe bayisirairi ba luno yesu kubanga bwe yali ali omu yekka ne muyita mm-hmm. ne muwa omukisa ne mwaza yali taliiko bwali yali musiye waabwe yali yasiraana dda n'abeewaabwe bonna naye ne muyitayo ne muzimba ne mwaza ne muwa omukisa mungi kakati nno luno lwe lwazi gwe tusiimye tuli bazzukulu ba ibulayimu genda kikulaga olwaleero nti omukisa ogwaffe guva mu layini ya ibulayimu katonda kyekika kyeyatuteerawo kakati kwe tusiimye lwazi gwe tusimbye amina kakati nno ibulayimu ono njagala tumugoberere mu bwangu nnyo tulabe mukama amuyita kubanga naawe ogenda kuvaayo mu kika kyewammwe aleluya ekika kyewammwe gatunalaba ibulayimu njagalolabe mwetabo kyengero proverb satu asatu mu satu engero essula ssatu n'olunyiriri olwa ssatu mu essatu ekikolimo kya mukama kiri mu nyumba ey'omubi ekikolimo kyamukama kiri mu nyumba ey'omubi singa ffeena tuva mu nyumba yabi tuva mu nyumba z'abasamize tuva mu nyumba zabenzi tuva mu nyumba zabiko abamu bayiwa omusaayi balala bakola biki sitaani nga yafuga mu famire naye mwe tuva Hm? ekikulumu kya mukama nga kiri mu nyumba eyo kaakati naye awa omukisa ekifo abatuukirivu mwe babeera kaakati gweyagala kwawule omutuukirivu akuwa omukisa ekigambo kwe kawulidde awa omukisa abatuukirivu ayagala kusooka kutuukiriza akuwa omukisa akati no ibulayimu yafuna koolo eno olubereberye kumi nabbiri genesisi kumi nabbiri olubereberye essula kumi nabbiri olunyi olusooka n'olunyiriri hmm. olusooka awo mukama n'agamba ibulaamu nti va mu nsi ya nnyo era wali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo mhm. oyingire mu nsi gye ndikulaga mhm. nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa era naakuzanga erinnya lyo mhm. era beeranga mukisa ggwe olulabye tayagala katonda kuwa mukisa gwokka naye atayagala akufuule n'omukisa eri abantu mukyala gwogera funa omukisa ate ofuukire omukisa abaana abaana kati ennaku zirubala luse nnyo nnyo nnyo nnyo nyo era kusaba kwamaanyi abeegaliriza musabire nyo abaana simanyi baana banaddayo masomero kubanga abaana bonna bali mu zontu tebakyasoboka kakati <laughs> bali mu zontu abalala bafunye embuto abalala bakola batiko kontrola era emagaye naye abeegaliriza nkwate nnyo ku baana mbeegaliridde nnyo nnyo nnyo nnyo na agama ntugenda kufukira avana bomo kisa ogenda kufukira ani ogenda kufukira omwami womo kisa ogenda kufukira abekikache wa mwomo kisa mhm. nange naba wango omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa mm. noyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze amina naye mu luganda bagamba kusaba mu luzungu temuli kusaba our bless those who will bless you naawanga omukisa abanaakuwanga omukisa ne bayita ettaka eggimu era omwana bw'oba ettaka bw'osiga mu ttaka eggimu eh, omukisa gw'oyoola muyitirivu ah, ah, nakuwanga omukisa nange nawanga omukisa ate owa ekikolimu mwanange nga wafuuse ekikolimo buli yagala okuwa omukisa naye ngaafuuka ekikolimo omwana wange <laughs> ngaasiraana obera ebigambe mulaga ogwafumbiddwa ddanga oganya okusumulwa Eh? n'ekikolemu ky'obwavu n'ogenda oyavuwa z'omusajja naggwayo n'esapatu nezikutuka ekikolemu nekikulula sapatu naziteekamu ebikwaso aleluya akulemye <laughs> okusumulwa lwaleero luno mwana wange olina okusumululwa leka kwesunga bwesunzi bufumbo ng'oganye okusumululwa <laughs> amiina musajja ojja musanga n'ebisente bye akwagadde ogenda yavuwala ggweyo tuge ku ttaka aha n'abawanga omukisa ate noya anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze ne muggwa ebika byonna eby'omu nsi mubiri weerwa omukisa n'ebika byonna ebyomusinga naawe ogenderddemu nange mwe tugenda okuweebwa omukisa kwegamba lwe lwazi lwaffe olwo kakati omusajja ono jja mwesomera ibulayimu mu ssuula y'ekkumi n'ettaano jja musoma eh, katonda n'akola naye endagaano amuggye ah, mu ndagaano z'ekika ezaali zimusibye era ekyo nakyo tujja kituukako olwaleero tuve mu ndagaano za sitaani kubanga omukisa tegusobola kunywera mu bulamu bwo nga tewakyaliwo endagaano ne sitaani abakira eminga ajja kwono n'ebintu bye naddala gwe yakalokoka nga obadde mu byabusamize weetaaga deliverance amiina era bw'oba olina ekkalisa awo okumpi naye ng'olina obusumba yenna oyinza ah, okuyamba n'otwaleyo ebintu ew'omusumba oyo nemubyokya nebyokebwa oyinza okuba nga tona kusobola byokya kwegayiridde ah, tosigaza nkwasa yona yamulaba sitaani kati nebakola endagaano kati ekyaddako kiki ah, musula ekumi n'omukaaga musajja wo teyamanya omukisinsibuko ya mukisa eh, teyamanya nti alina okuyunga kuki ku kifaananyi kya katonda n'akola ebyazzonto n'ayenda musula ekumi namusanvu katonda n'amukyalira egene eh, komawo n'amukyalira olunyi olusooka n'amugamba atya olubereberye kumi na musanvu olunyiriri olusooka awo ibulaamu bwe yali yakamaze emyaka kyenda mu mwenda mukama n'alabikira ibulaamu n'amugamba nti nze katonda omuyinza ebintu byonna tambuliranga mu maaso gange obeerenga mutuukirivu tambulira maaso gange oli mutuukirivu onyweze kuridensozi zo onyweze obutuukirivu ekifaananyi kyange ibulaamu lekeraawo zontowooyo gw'otandise nange ndiragaana endagaano yange nze naawe era ndikwaza nnyo lolwaki walimatipulayo ngenda kukwaza kubanga omukisa ogwange gusimbe ku mukisa gwa mwoyo eh? omwoyo oguvuddemu otandise kukola ebyavulugu naye kakati vaayo tuukirira wadde tonna kyewaafunye n'omwana gwe nkusuubiza tonnamulabako naye gwe yeeza obutuukirifu nange yekugamba mukama byakusuubiza oba bufumbo oba mulimu oba kiki tonabikwatako naye gwe kyokola nyweza obutuukirivu tobufaamu kubanga katonda mwagenda okukola era eva enkiwale katonda yakituukiza mu maaso awo wonna n'abanga atandika n'omulwanirira era ojja kulaba busuula ngaeyabiri ndowooza abiri mu something awo ah, ah, baali baagala kabaka ayagala okutwala omukazi we ah, katonda n'ataama n'agamba ge omusajja gwe oli mufuufu okutta ku mukazi wa mukyala wa olidde kwegamba bafuusa ofuuka omuntu omu ne katonda akukwatako abakutte ku ye kumenya aliso lya mukama katonda haleluya akati nekintu e ekyo kyekikulu ennyo nolwekyo kyankyantubuulire nti newobanga oli mu safari ngaobonaabona naye ngaoli muki oli oli mu mukama katonda eh? oli mu perfection oli mu butuukirivu bwa katonda newobonaabonaene ebweru totunulira nga byebweru yuli joyce sanyuka haleluya sanyuka beera mu mirembe nessanyu tokaba tokubanga bwokaba ah, ate okutudde layino ogikutudde eri obutuukirivu ah, essula eyokutaano demumatayi essula eyokutaano tukigamba kino ekyomukisa onyweze omukisa ogw'omwoyo mukwano gwange eh, tukoye obuyiriza obwa ofand on ovo olwaliro obuwadde nkeera bufudde <laughs> byonna byonna omukyalo byaga nti nze sikyawa obujulizi bwate bwempa obujulizi olulinawo obujulizi omwami wange nti alokose okuddayo eka bamuleeta agudde ku kkuba owalaki nebinsobera akati nze sikyawa obujulizi bamuleeta bamusitudde ku kigaali ngaagudde walaki amiina taano olunyiri omukaaga matayo matayo essula taano olunyiriri olw'omukaaga baalina omukisa balumwa enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu eh. kubanga bo bali kkusibwa mwana wange olyawo bulubalaza tolina kyolya enjala ekuluma bazenda kumeleto olina omukisa teweemulugunya toyomba na mukama katonda mukama agenda kukkusa nyweza omwoyo gwo nga gulindi bwemulugunya muwombeefu gujjudde ng'osanyuka era nga woli njagala okwata ozinaama zina ogaye mukama tonda nkwebaza bino yonna mbiriko lwakubanga gwe yesu singa tabadde gwe nandikudde abasajja ebinnyo nga abasajja nga bataano nembakula ebinnyo ne bantegeera aleluya naye mukama katonda sibikoze era nsanyuka lwakubanga sibikoze kugamba bwogaana okola ekibi ate sanyuka amina nayekagwa nti kale kambonebone kati nakola ntya nti munnange twalokoka yesu naawe tukulaba ddamu olugiri olw'omukaaga balina omukisa balumwa enjala nenyonta olw'obutuukirivu kubanga abo balikusibwa balina omukisa b'ekisa mm. kubanga abo balikwatirwa ekisa olwekumi balina omukisa bayigganyizibwa olw'obutuukirivu kubanga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe nga bakuyigganya nga bakucoca olina omukisa kubanga obwakabaka bumaze okujjira obwakabaka bwakati bumaze okujja mubulamu bwo otyo mwe mulina omukisa bwe banaabavumanga hmm. bwe banaabayigganyanga hmm. bwe banaabawaayiranga buli kigambo ekibi okubavunaanyanze mukole mutya musanyuke mujaguze nnyo eh. kubanga empeera yammwe nnyingi mu ggulu empeera nnene kugamba wano wetubadde sitaani atulemesa omukisa gwa katonda ng'akunyigiriza aliyinza okuleeta okunyigirizibwa n'akusitula abantu ne bakwogerera ebigambo n'akusitula abantu ne bakucyoga ne bakunyigiriza naye eri munda gwenyweze ekiri munda era ogamba mukama katonda kweredde mpa emirembe mpa emirembe mpulira nsirira nzigwawo naye mpa emirembe bw'onyweza munda eri ate n'otwala obufuzi n'okuba omuzimu ogwo tokuba bantu toyomba na bantu naye kuba emizimu egibakozesa ogenda kuwangula olunaku lwaleero aleluya musanyuke mujaguze njagala mukwano gwange gwasula ku lubalaza asula ku kkubo oli mulokolebwa ebika epapula bya seminti rejoice byebikkule osanyuke obuke waggulu kubanga mukama katonda agenda kuwa omukisa ogwebweru wa mpaka aleluya gwe bukyala mufumba abonyaabonyezebwa oba omusajja akulaluseeka akujoga nga bwasobola teweemulunya tuyomba naye mukama katonda kwetereera munda tugenda kulwana olutalo olw'emyoyo egyo egirumbi amaka katonda agenda kuwa omukisa gwotolabangako kutereera yongera ne matayo essula ekumi n'emu mathew esula kumi n'emu olunyiri okubiri matayo esula kumi n'emu n'olunyiriri olwokubiri hmm. naye yokaana bwe yawulirira mu kkomera ebikolwa bya kristo n'atuma abayigirizwa be okumugamba nti gwe wuuya jja oba tulindirire mulala olabye mukwano gwange akati yokaana ono yali nabbi mulamba naye ne bamukwasa ne bamutweka mu kkomera ayina bye yakola na na na nane nya uh, kerode ya ya kwa ya wasa mu mukazi wa muganda we namunenya namukwata namutwala mukomera kati no kyenje kalo kutegeza nti omusajja ono ng'atawulira yesu akola ebyamagero ate nga yamulanga kweriraga nti waliwo ajja ate namumatiza n'okumubatiza naye kakati bwe yatuuka mu kizibu naga naye ddala mugende mugamba omusajja yeyo yenyini kristo yesu singa abadde yerwaki andese mu kkomera uno yeye oba tulindeyo omulala najja kugamba naye musajja ono yokana byamusobera nga nawe byokusobedde ku lubalaza nogaa naye ddala yesu gyoli oba toliyo ekinsusa ku lubalaza buno kiki ekimbonyabonya kiki amina akati omusajja oliddamu olunyiriro nga yemu olumu yatulire naye yokaana bwe yawulirira mu kkomera ebikolwa bya kristo hmm. n'atuma abayigirizwa be okumugamba nti hmm. gwe wuuyajja oba tulindirire mulala mm-hmm. yesu n'addamu n'abagamba nti muddeeyo mutegeeze yokaana bye muwulira ne bye mulaba abazzi by'amaaso balaba n'abalema batambula mhm. n'abagenge balongoosebbwa n'abagavu b'amatu bawulira mhm. n'abafu bazuukizibwa mhm. n'abanaku babuulirwa enjiri naye yenna alina omukisa atalinaesittalako olina omukisa nga togenda kwesittala ku mukama katonda n'okulira otherwise ngaama ibulayimu yali yeesittadde n'akola ebyavulugu olina omukisa ng'olemeddeko ate emisana twalabye nti mwana wange tokyayina waakulaga eh? yagambye nti petero yatugambye nti kyandisi okudda emabega waakiri kyandisinzeeko singa tewalokoka kubanga emabega gyodda kigenda kubeera kibi nnyo nnyo nnyo sitaani tagenda kwaniriza okugjako <laughs> okubuuza ekyakulokosa kyekyakutwalayo ate wagendayo ate obadde onkuba guno omukono guwagumenya mu night prayer nenvaayo nga mmenyese gwe wankulako eriiso lino kati ndaba esalimu kakati kankulaga enkola amina tokyalinayo kifunaakamu kakati nagamba atya ddamu akanyiriako kagambe balina omukisa olunyiriri olw'omukaaga hmm. naye yenna alina omukisa atalina esittalako olina omukisa nga togenda kwesittalaku mukama katonda yesu nabo bwe baagenda yesu n'asooka okwogera n'ebibiina ku yokaana nti kiki kye mwagenderera mu ddungu okutunuliraawo n'agamba balina omukisa abatagenda kunneesittalako aleluya kaakati ate n'ayongera n'agamba olunyiri lwabiri omwenda olunyiriri olwabirimu omwenda mm. mwetikka ekikoligo kyange muyigire ku nze mm. kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe weetikka ekikoleko kyebizibu mulabire ku nze yesu kristo yeetikka ebizibu bino teyayomba teyavuma naye neyewombeeka naawe kola ekintu kyekimu ogenda kulaba ekiwummulo ekyo kigenda kukuma omukisa gwo gogenda okuyirwa ogwebwe mukama katonda agenda guvuwalwampaka aleluya ah, mukama katonda alabire ekigambo kyakati ekinalayira omukisa gwenjagala atukeko era ogwomwoyo nga olina entiisa ya katonda otya mukama butereevu tuddayo kutya katonda ngaomutiira mu bantu katonda mutye butereevu ngaotya n'okulowoosa ekirowoozo ekibi bwa katonda ndala eh, luli tubadde tumutiira mu bantu ngaosobola okukola ekintu kyonna nga tewali akulaba amina nzijukira waliwo omukyalo omuwala omu nali yali ampisa okugenda omukyalira okugenda okumusabira amina naye enkuba neyetonya nembeerao neninda enkuba neekya kati yali bwenagenda yali alembesa amazzi ke bulungi nyawo sefuliya zonna zijjudde amabeesa ne gajjudde kati nga siina wempita kyenakola nensikule ebensani amazzi ne ganyiika nalo kaima munagambwa akyeyo eri ku maziganga nti mulina olumanyiro naafayo ku sivid mu nyumba jafayo olwagulawo kateni nandaba eh, nagamba banange nfudde musumba munayensaasira anti abantu bawano ku miranu batawaanya nemugamba nti akati mukwano gwange awo otidde nse musumba naye <laughs> naye katonda abaddewo ngaoyogera ekigambo nebwandibadde ngaokigambye muntu mulinwanwawo era katonda yandikuvunaanye nolwekyo kyekyoyagala okutegeeza omwana wange oba omuntu oba mwana muto toyisanga kigambo kyonna kivundu mukamwako kyenjagala okutegeeza tya katonda butereevu totyanga musumba amiina ekyo njagala okira zabbuli eya samus 128 zabbuli 28 olugya lusooka zabbuli 28 n'olunyiriri olusooka alina omukisa buli atya uh, mukama gamba nkutwala olwaleero omukisa ogwo omuyisivu nnyo ng'otya katonda eh, tokyamutiira mu bantu ng'olina empisa ennene ya katonda yes atambulira mu makubo ge mm. kubanga onoolyanga emirimu egy'emikono gyo olyanga emirimu gy'emikono gyo buli kyonaokwatangako nga kiraba omukisa ng'otya n'okukwatako kintu kyonna kyonna ekitali kikyo obooli ah, nanyini kyowaali oba taliwo oba alaba aba takulaba gwotye katonda butereevu ogambe mukwano gwange katonda ndaba aha kubanga onoolyanga emirimu egy'emikono gyo yes oliba wa mukisa eh. era oliraba ebirungi amina ah, ogenda okulaba ebirungi si ekyo kyokka naye ate ogenda okufuukira n'abantu omukisa genda wansi mukazi wo aliba ng'omuzabbibu ogubala mu nju ez'omunda mu nnyumba yo hmm. abaana bo ng'amatabi g'omuzeyituuni nga beetooloola emmeeza yo laba bw'atyo bw'aliweebwa omukisa omuntu atya mukama gwefuna entisa yakatonda olwaleero ogenda kufuukira abaana baabo omukisa mukama agenda bawula ku bantu ku baana abalala abalalusi ogenda kufuukira okufuuka okufuukira ab'omu nnyumba y'omukisa ogenda fuukireko ku zezeziganya okubiika omukisa zonna zibadde zirinda gwe osuuve mu kikolimo omanye bwokolimirwa nenkoko zikolimirwa mwana wange zigana okubiika nze neewunya ekikolimo naye nteyaako nekolimira amata nevaamu kattampeko ako kamu oba kitundu kya ttampeko ekikolimo kiyingira buli kintu kyonna <laughs> naye katonda bwakuwa omukisa akuwa omukisa n'ebisibwo byo n'ofuukira obusibwo byonna omukisa aleluya nolwekyo omukisa ogwo nagwo njagala ogulwanirire omukisa ogenda okubeera nga otya katonda obutereevu tofaayo oba waliwo akulaba oba tewali akulaba naye ngaotya katonda butereevu amiina ate omukisa ngaolaba mu nsi ey'omwoyo gino gyonna emikisa egy'omwoyo gyenjagala tukwateko okisabe katonda nga you have special eyes ngaolaba mu nsi ey'omwoyo mata yesula ekumi nasatu kubanga bwobeera nga olaba museeyi omwoyo ojja kumanya nti lino noono sitaani ono eh? ono sitaani ayagala kunkola kino katonda ngaakubikkula enku za sitaani katonda ngaakubikkulira ensobi zo nga twe museeyi omwoyo ng'olaba ngaowulira ebintu byo twabyogeraku ku lwokuna ate enjagala oyongere tubikoneku katono wano matayo kumi nasatu olujo ekumi nenya matayo essula kumi nassatu olunyiriri olwekumi nennya mhm. naye isaaya bye yalagula bibatuukiridde ebyayogera nti muliwulira buwulizi naye temulitegeera mhm. muliraba bulabi naye temulyetegereza mhm. kubanga omutima gw'abantu bano gusavuwadde n'amatu gaabwe gawulira bubi n'amaaso gaabwe bagazibye baleme okulaba n'amaaso n'okuwulira n'amatu n'okutegeera n'omutima n'okukyuka nembawanya kakati abantu sitaani abaziba amaaso n'abaziba amatu n'emitima n'agimekinga ddalo nga tekisobola kutegeera bintu bya bwakatonda katonda aleme okubawonya naye naye amaaso gammwe galina omukisa eh. kubanga galaba naye bwe olina omukisa kubanga olaba museeyo omwoyo otegeera katonda kati nogwomukisa gunyweze mukwano gwange nnyo ogaye mukama katonda zibula amaaso gange ag'omwoyo mpeereka mba n'omukisa guno tekigasa mwana wange kufuna bufumu naye nga tolina maaso ga mwoyo kubanga sitaani ajja kukulumba mu maka olaba embeera e, yeetabanguse musajja yali akwagala yenna akukyaye kyaye naye katonda bw'oba n'amaaso ag'omwoyo ngaomanya nti mm, wateeka okubanga waliwo eddogo lye bankozeeko okiwulira katonda akubikkulira n'ayogera naawe ne bwoba ngaogenze ku mulimu mukama watandise okwekyanga yali akwagala nomanya nti mukama mbikkulira amaaso gange ndabe ki ekigenda mu maaso katonda ngaakulaga nti wategedde oyitiridde obutukuvu obwo mukama wabadde akwesigajo kati bakwatiddwa obujja bakuloze amiina ekyo kigambo kikulu nnyo nolwekyo ofuna okukkiriza nga tolabyeko okukkiriza nga tolabyeko namaaso gano akeebweru n'okkiriza katonda mukisa gw'amaanyi nnyo nnyo nnyo njagala olwabendamu yokaana essula yabiri yokaana essula yabiri olunyi lwabiri mwenya yokaana essula abiri n'olunyiriri olwabiri munnya naye tomasi omu ku kumi n'ababiri eyayitibwanga didumo teyali nabo yesu bwe yajja awo abayigirizwa abalala ne bamubuulira nti tulabye mukama waffe naye n'abagamba nti naye n'abagamba nti bwe siriraba mu bibatubye enkovu z'enninga nenzisa olunwe lwange ku nkovu z'enninga n'ensonse ku mukono gwange mu mbirizi ze sirikkiriza n'akatono olabye okujjako nga alabeera amaaso ga nsi genda kukiza n'akatono kawtyo olwabirimu omukaaga oluvannyuma nga wayisewo ennaku munaana ate abayigirizwa be baali munda ne tomasi ng'ali nabo yesu n'ajja enzigi nga ziggaddwawo n'ayimirira wakati mu bo n'abagamba nti emirembe gibe mu mmwe awo n'agamba tomasi nti leeta wano olunwe lwo olabe ebibatu byange mhm. era oleete n'omukono gwo ogwesse mu mbirizi zange oleme okuba atakkiriza naye akkiriza mm. tomasi n'addamu n'amugamba nti gwe mukama wange era katonda wange mhm. yesu n'amugamba nti kubanga ondabye kyovudde okkiriza mm. balina omukisa abakkiriza nga tebaliko kye balabye olina omukisa nga okukkiriza nga tonna kyewalabye n'okkiriza yesu kristo kyayogera nti nazuukira gwe nokkiriza nokkiriza yesu kristo akugambye nti ogenda kubeera bwoti nokkiriza teweetaaga kumala kulabako alabako akozesa maaso gano ga kungulu naye akkiriza nga tanalabako akozesa gali maaso ga munda katonda agenda kuzibula amaaso ago era kigenda kuyamba okulwana obutale tuyita offensive wo olwane ngaomulabe tannakulumba fisikali mubuliwo kubanga katonda ajja kulaganga ebintu ebigenda okubaawo aleluya ngaakulaga nti wategedde mukyasiga bulubbandi n'omwami naye waliwo omuzimu ogw'obwenzi owagala okuyingira wategedde okola bizinesi bulungi waliwo eddogoli lino lijja kwegamba n'okuba ebintu nga bikyali mu sseeyo omwoyo nga tebinnavaayo nga tonnabiraba abasinga obungi eh, mujja wano nga mumaze kufuna kizibu fisicaly nga kimaze okubaawo naye ngaekizibu ekyo kyabaawo ddamu sseeyo omwoyo olinda naye olwokubanga amaaso gaali masibe nga tolina kyolaba paka lwe otuukira ddala ku ttaka omuntu yaliira sente zo n'otuukira ddala kuttaka wansi n'okujja eri mukama katonda osumba asabiraako mpweddemu amabanja gankutte naye amiina naye katonda ajja kulaganga ozibuka amaaso ag'omwoyo era osobole okulwananga omukisa ogwo muyitirivu nnyo kwegamba gwejja kuba wanjawulo ejulia pasoni aleluya omukisa semagisa okusingira ddala obukulu we mukisa gw'okuyingira obwakabaka bwa katonda kuyingira eggulu ogwotegukusuba era ogwo ogenda gwesibaku kino gyonna emikisa gino gyonna gisaaminga apo gigattibwa kuki kukiyingira ku bwakabaka bwa katonda kuyingira eggulu ah, mu kitabu ky'okubikulwa essuula eya abiri mu bbiri olinya okumi n'ennya okubikulirwa essuula abiri mu bbiri n'olunyiriri olw'ekkumi n'ennya baweereddwa omukisa abayoza ebyambalo byabwe mhm. balyoke babeere n'obuyinza ku muti ogw'obulamu mhm. era balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango mhm. ebweru yeeri embwa n'abalogo n'abenzi n'abassi n'abasinze ebifaananyi na buli ayagala n'akola obulimba balina obukisa abayoza engoye zaabwe n'otukula essaawa zino omukwano gwesitaani agenza kuba wasobola otuddukasa naye fuba nga mukama katonda wagenda kusobozesa obeere nga oyonja engoye zo ez'omwoyo osobole okuyingira obwakabaka bwa katonda omukisa ogwo ogutuukirire ogw'omwoyo ogenda okubeera ne katonda emirembe n'emirembe n'emirembe e, naddako emabega n'olunyiri olwabiri olunyiri lwabiri essula eyabiri sole olunyiri omukaaga okubikulirwa essuula abiri n'olunyiriryo lw'omukaaga hmm. aweereddwa omukisa era ye mutukuvu alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye hmm. okufa okwokubiri tekulina buyinza ku bo hmm. naye banaabeeranga bakabona ba katonda era bakristo era banaafugiranga wamu naye emyaka lukumi amina olina omukisa ngaokufa okwokuja kwogenda mugenda tekukutteeko wabula ngaogenda fukira wamu ne yesu kristo ngaoli kabona wa mukama katonda aleluya mukwano gwange mukisa gwaffe tugenda kumalira mu ggulu era kwekusaba kwetuliko kakati kulaba nga omukisa guno ogutugobera n'olwekyo ngaomaze okuyiga ebintu bino njagala onyweze omukisa ogu aleluya tosubwa busika ekitabo kitudda mu kitabo kya abebulaniya hebrews Es un ecumen epidol y ecumenia. Abebrania esura kumi na biri n'olunyiriri olw'ekumi n'ennya. Mugobererenga emirembe eri abantu bonna. N'obutukuvu awatali obwo tewali aliraba Mukama. Nga mutunuulira nnyo walemenga okuba omuntu yenna. aweebuuka mu kisa kya katonda hmm. ekikolo kyonna ekyokukaawa kiremenga okuloka n'okubeeraliikiriza atyo tuweebuuka nga mu kisa kya katonda obukaawo obusungu biki byonna byonna ebyo bireme kuddamu okufuga mulamu bwo aha era nekigwagwaza bangi hmm. walemenga okubeera omwenzi oba atatya katonda nga esa we yatunda obusika bwe olw'akawumbo k'emmere akamu otyo nekyo totunda busika bwo bw'otuuka ku ssalira kakati olina obusika obw'oku nsi kuno ate olina obusika obw'okuyingira obwakabaka bwa katonda katbweddayo mu vuluga oli wa bwenzi esawu yatunda obusika yali omwana omukulu yali okubeera owomusika naye n'abutunda olwakagoyo agoye kajja kutya nti yagenda okuyigga n'akomawo edda baayigganga nga balwawo nnyo musika eyo nga banoonya ebisolo oba yamalayo emyezi emeka yadda enjala emukoona mpitirivu n'asanga yakobo ng'afumbye akamere ke namugamba kkamere naga nti okuwa akamere kange sayini nga wano nti obusika bweyambudde bukuwadde kale teebereza akamere ak'olunaku olumu amiina akati no nayo kyenjagala okutegeeza nti kabooyo ako kagoyo okagambe kagambe nti kagoyo gwe oyoyagala kunsuja bwobusika bwange e, kaweereza emesagi kabooyo ako kagambe nti kaleezi gwe kahenry oli kagoyo obadde otawanye oyagala okunsuja obusika bwange katonda ategekedde bufumbo bwa bbeeyi oliawo kagoyo gwe onneeweesaweesa obusente sente obutagasa aleluya tokajira nomunogumu kagala okufiiriza obusika obwokunsuku no katonda bwakutekedde nolwekyo nywesa obusika tofiirwa busika olwobugoyogoyo buntuntu obwo bwonabwonna sitaani bwatutega bugoyogoyo kwegayidde njagala obute bwenyerera yesu oyinza n'okwongerako mu ataano mukaaga isaaya olyolusooka ataano mukaaga olyolusooka isaaya esula ataano mukaaga n'olunyiriri olusooka bw'atyo bw'ayogera mukama nti mukwatenga eby'ensonga mukolenga eby'obutuukirivu kubanga obulokozi bwange bunaatera okujja n'obutuukirivu bwange bunaatera okubikkulibwa atyo agamba nti munywezenga eby'ensonga ah, my rightus will be revealed obutuukivu obwolemeddeku mukama agenda bubikkulira eri ensi abantu bakole batya basome ee eh, eh? omuwala ono ne bwe yalemerako mukama amusasudde omulenzi ono ne bwe yalemerako mukatonda amukoledde ebikulu nolwekyo gwenyweza ebula eh, akaseera katono mukama katonda agenda kubikkulira agenda kubikkulira kyoli munda era kigenda kweraga amiina kakati obudde bugenzi ka njagala ebigambo byero tubuwandike buwandisi emikisa egyebweru eh, lagyo kitugenda okukireyiminga olwaleero ah, omukisa ogwebweru ah, mukama katonda nedda waliwo gwe ndaleseeyo ogw'omwoyo njagala oguwandiike gwo ah, mu zabbuli eya abiri zabbuli abiri mwenda olunyekumi n'olumu ogwo mukulu nnyo nnyo nnyo nnyo ensi tegulinaayo zabbuli eyabirimu omwenda n'olunyiriri olwekkumi n'olumu mukama aliwa amaanyi abantu be mukama omukisa gwali wa abantu be gyemirembe gyemirembe tofanga mirembe prevailing peace mukama agenda kukuwa emirembe nga tegikuvaako ekyo omukisa ogwo omuyitirivu nnyo ensi yonna yonna gyopa yenkana enoonya emirembe naye ntina weegiraba bo bano bafuna happiness ssanyu lino kubanga arsenal yagobye manchester n'akuba embeekulo n'aleekana n'asanyuka okuddayo eka nga terinva ennaku neeyingirawo bamusaba enva tewali kawunga keereere amiina naye ffe prevailing peace emirembe gyamire gyami era omukisa ogwo njagala ogusaogera mukama katonda mpe emirembe gyolubeerera ne bwembeera mu mbeera efaalana etya nga nzijudde emirembe egyo amiina akati emikisa egyebweru njagala ogiwandiike tusabe omukisa ogusooka nga mukama katonda agenda kubanga akulembera buli kyokola eh? mukisa munene njo katonda okukulembera buli kyogenda okukola ngaemizimu tekikyakukulembera kuba tugenda gikwatugijjewo Ah, mukama katonda abeerenga akulembera buli kyokola akugulirewo enzigi akutuuse wootandituuse akufuule kyotandifuuse akuyise wootandisobodde kuyita omukisa ogwokubiri the eh, blessing of ah, properties ofune akugemulira ebintu byotandisobodde kufuna akukubeko ebintu byotandisobodde kufuna omukisa ogwokusatu ya uh, blessing or prospering ngaokulakulana tobeera ku ddaala limu naye ngaova ku ddaala paka ku ddaala omukisa ogwokuna gwe mukisa ogwokuonyezebwa n'okusumululwa aha olebe kubeera ate nga ofaananaabeesa omuntu ng'alina sente naye ate nga tava mu ndwadde akati omukisa omulala gwe mukisa ogw'okuganja uh, blessing of being favored ng'oliko okuganja tekwogerekako bakwagala buli wantu eh, ngaomukyala alina saluuni abantu batera okukayanira oggalewo nga bakuyitiriddeko babeere ku lubalaza basulewo basanga enkeera amiina nga tebalina we balaga omukisa obulala gwe mukisa gw'okuba n'amagezi n'okutetenkanya n'okuyiiya ng'obwonge bukwesera kitanda eh? ayinza okusibwa obwongo omwana wange naddala <laughs> ngaomuvubuka badde alok nga tannalokoka nga atetekanya ayiiya n'ayiiya kiro n'akola kiro n'akola kiri naye olulokoka sitaayi namugamba togenda namagezi gange obwongo ne bukwata ayisi n'abeeraawo n'atuula butuuzi obwongo bukutte naye katonda agenda kutaggulula akuwa omwoyo ow'amagezi omwoyo omutukufu yakwe nga bwakola eri mu nsi ayimiire mu nsi ey'omwoyo eri ne kakati ensi omubiri byonna byona yabikola omwoyo omutukufu tomuvangamu yagenda okukola nabye n'ebyebweru akuteekeko omwoyo w'okuganja akuteeka omwoyo amagezi n'okutegeera ako omwoyo omutukufu akukulembere nga buli kyonaokolanga omwoyo ah, omukisa omulala gwe mukisa ogwa Ah, bwekyokwata kenga nkwakiraba omukisa mukama agera kuteeka omukisa mu ngalo zo whatever you do ngaolaba omukisa bwekyokwatako engalo zo ah, omukisa omulala gwe omukisa ogwa promotion you are promoted obeera ku ddaala yagamba nti onoobeera nga mutwe sosi mukira bwakola mu ofiisi okola luddawa mukama agenda kuteekako feve eno ey'okuyimusibwa obeere nga ova mu muddu obeere mu ddaala eryokubeera ngaoyimusibwa ddaala ku ddaala kwawo oli tofaayo eh, yusufu yali muki yusufu yali mu yali <laughs> afugibwa ofugibwa okukagala mukama ngaamuyimusiza sebwe yafuga lwoki awo oli mukwano gwange mukama akuyisaawo obuyisa tiwemulubunya olina wagenda okutwala aleruya otyo ate omukisa omulala gwe gw'okusimbibwa twagulabye mukama katonda ayagala akusimbe akunyweze aleluya nolwekyo katonda agenda tukolera bino byonna byonna atusobolole okuva mu njegere z'obulabe sitaani atusobolole mu ndagaano za sitaani zonna omukisa guno osobole okugobera obulamu bwaffe ate tusobole okusookera ddala tugenda kunyweza omukisa guli era tugenda kwenenya ebintu obugoyogoyo obwo bwonna obadde butusubya Ah, omukisa gwa mukama katonda nga ebintu eh, bino byonna bijjukire mukwano gwange kyendowooza nti obiwandiise njagala osabe ngaokutta ekitabo kyo tosubwako nakimu naye kimu naye kimu kubanga nabagambye emisana nti eno turning point gyogenda otuukako nkyukakyuka ya bulamu bwe olwaleero luno eh, kasita ofuna okumanya kuno nkyukakyuka yamaanyi egenda otuukako bulamu bwo era njagala okukkirize nti katonda agenda kukola amiina noleki kasita olina okumanya ne bweweesabira aleluya kubanga omuntu akuwadde akatimba n'eryato asingira wala akuwadde ekyennyanja nolwekyo wandyagadde okusabirwa obusabirwa naye nze kuwadde akatimba n'ekyennyanja akatimba n'eryato ate nenkusomesa okuvuba ogenda kwevubira eh, eryato lijjule kati imusa eddoboozi lyo mukwano gwange blanket gisamba eri mu ntebe mwobadde otudde situkaofeemu weewa akabanga mulinnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu katonda omulokozi sebo kabaka wabakabaka yesu tukweyanziza mukwano gwange ekiro kyaleero mulinnya erya yesu omwana katonda mu kubanga ekigambo kyomukama kize kya sizoni eri obulamu bwaffe okutusumulula okutuwonya katonda aba katonda mukama mugambe mukama nkwebaza mazima ddala gali nti mbadde mm, ndinawe ntambulira mukama ninawe mbadde mpitayi katonda aba katonda olw wembeera mukama tata ssebo nga n'obutuukirivu mbadde mbweyambudde ayi katonda waba katonda mukama mbadde neeganye katonda mu linnya eryesu kristo omwana katonda omulamu ssebo kabaka wabakabaka mukama tuwaddeyo obusika bwaffe mukama olw'ebintu ebigwawo olw'essente mukama olw'embeera mukama gye tuyitamu mukama kabaka wabakabaka mukama nga bwe tulabye omusajja esawu yawaayo obusika bwe mukama olwakagoyo katonda aba katonda mukama taatatuzze mu maaso go ekiro kyaleero mukama n'ekibiina ky'abantu omukama abali ku rediyo omukama abawulidde ekigambo mukama abali emubende abali emasaka abali epotpotro abali eiganga abali ebujiri abali enambaale abali ekaliro abali ebusembatya sebo kabaka wabakabaka abali ekamuli mukama tuzza gyoli mukama abali mumawanga ag'enjawulo abali mu amerika abali ecanada abali etake mu linya erya yesu abali egermani mukama tuli mu masuko ekiro kyaleero abali esideni mukama abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mukama abali mu bya byalo abali mu kibuga abali mu nyumba zaabwe waliwo abali ku mirimu taata tuzze mukama nga twewaayo gy'oli mukama katonda waba katonda mukama tuzze mukwano gwange taata okufuka ebiri munda mitima gyaffe mukama katonda waba katonda mukama taata kubanga twakuvaako tubadde tutambula mukama mu nseene y'abalamu mukama nga tetulina mukisa olwajja jyaffaddamu bwe tulabye katonda aba katonda mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu yafuluma mu mukisa katonda aba katonda mukama taata n'afuna ekikolimo mukama atuze gy'oli mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu twewaayo gy'oli mukama nga twatulayi katonda aba katonda ebibi byaffe byonna mukama nate ebibadde bitulemesa ofuna omukisa mu linnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu mugambe mukama nzuno nzize gy'oli mukama ekiro kyaleero mukama taata nkwegayirite mukama nsaasira mukama nsonyiwa katonda aba katonda mukama mbadde ntambula mukama katonda aba katonda mukama otugambye mu kitabo kya lubeeri ebirye iwatutonda mukama taata mu ngeri yo mukama mukifaananyikyo mukama owatondera katonda wange kabaka wabakabaka mukama olinnya erya yesu tusobole okufuga ebintu byonna ebiri ku nsi mukama n'otuteeka mu lusuku nasa munange edeni mukama katonda aba katonda mukama n'otuwa omukisa mukama n'ebintu byonna mukama ebyalimu mukama ng'osimbye omuntu mukama katonda aba katonda mukama n'olusuku edeni mukama n'oluteekamu mukama buli kintu kyonna ekisanyusa naye ayi katonda aba katonda omuntu mukama taata sebo bweyagwakayi katonda aba katonda n'ava mu kifaana ekifaananyi ekyo katonda aba katonda mukama eyeyambula obutuukirivu mukama n'ate omulungi ataggwawo sebo kabaka wa bakabaka munnange n'atambulira mu bulamu obw'okubonaabona obw'ekikolimo mukama olusuku n'olugoba mu mukama n'ata kabaka wa bakabaka mukama lwayi katonda ow'ekisa mukama atuzze mukama gweoyogedde mu kigambo kyo katonda aba katonda mukama nibe wasimba omuntu mukama n'ata mu lusuku edeni mukama katonda aba katonda mukama n'olaba nga si kirungi omuntu okubeera obwomu n'omutondera omubeezi amusaanira n'ogamba omusajja anaalikanga okuzzaawo nennyina n'anfuna omubeezi we ne bafuuka omuntu omu ayi katonda aba katonda mukama tuli mu maaso go tubadde tubonaabona nga tuliko mukama katonda aba katonda mukama ebyobutafumbirwa ebyobutawasa mukama erya yesu olw'obusika bwaffe mukama kubanga twabuwaayo kubanga yesu ogwo gulina amaanyi gujja buli kibi kyonna mukama erya yesu omwana katonda omulamu bayibuli etugambye ayi katonda aba katonda mukama mu kitabo esooka olunya olwokusatu katonda wa mukama waffe yesu kristo eyatuma omwana we mukama tata sebo nabaka wabakabaka mukama buli mikisa gyonna mukama tata sebo gisobole okujja gye tuli mukama olinnya erya yesu omwana katonda omulamu ibwatuma yesu ayi katonda aba katonda okujja gye tuli mukama asobole okutunula mukama olinnya erya yesu omwana katonda omulamu atuwa emikisa mukama tata munanga ogwokufuuka abaana omukisa mukwano gwange sebo ogwokutuukira mukatonda omukisa mukama tata yesu nabaka wabakabaka mukama ogwokufuuka ayi katonda aba katonda omukisa eri abalala omukisa ogwo katonda wange sebo ogwekisayi katonda aba katonda ekikolera abantu abalala ebintu ebirungi mukama kubanga yesu kyekyakuleeta mukwano gwange wejja mukwano gwange taata otufuukire omukisa mukama kabaka wabakabaka mukama naye ekyo tubadde tokirina mukama mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu nga tetulina kisa eri abantu abalala era nga tetubasaasira katonda aba katonda mukama tetuyambye baavu katonda aba katonda mukama tubadde n'amalala mangi mukama tubadde n'ennaku nyingi mukama tubadde tweralikira bweralikirize mukama nga tutabanguse mukama tuwaddeyo ebyobusika bwaffe mukama katonda waba katonda mukama emibiri gyaffe mukama wagamba ayi katonda wange sebo tiyeyekaalu yomukama tata tugitunze mukama ayi katonda aba katonda mukama owatuziza erinnya lyomukama n'otuwa omukisa mukama n'otusimba katonda wange kabaka wabakabaka mukama yesu tuze mu maaso go ekiro kyaleero mukama tusaasire mukwano gwange musonyiwe katonda aba katonda mukama bayibuli etugambye mutabaayi katonda aba katonda mukama mukama ekyabagala kiyesuleyo kuno olunya olwokuna mukama nti okutuukiraku ebirwai katonda abakatonda mukama nti bwekwatuukai katonda abakatonda n'otuma omwana w'omukwano gwange asobole okutunulayi katonda abakatonda okutujja mu bibi mukama nti kubangayi katonda abakatonda betuli baana mukama olinnya erya yesu omwana katonda omulamu tinootuwa omwoyo gwo oyasobole okutuyamba okusobola okututuukiriza mukatonda mukama tusobole okubala ebibala mukama eby'omwoyo omutukuvu taata byeyogedde mbagalatiya taano abiri mu bbiri mukama naye tubadde ekyo tubibaze mukama kubanga munda muffe mukama mubaddemu obusungu n'okuyomba mubaddemu obukambwe mukama mubaddemu okutabuka taata mubaddemu okutya n'okweraliikirira mubadde tujjudde bwenzi mukama kabaka wabakabaka mukama afiina ebirowoozo ebyobugwagwa ekiro kya leero mukama wabakabaka mukama tukwegayidde katonda wange n'abantu bomukama abaana ab'obuwala mukama ata basinga mukama taata ab'obulenzi mukama taata abaami mu maka mukama yesu abakyala mukama amaka gatabanguse mukama tuwaddeyo ebyobusika bwaffe katonda waba katonda mukama omwoyo omutukuvu maama munange tetukwadde mwaganya okusobola okututuukiriza mu katonda okutuwa amaanyi mukama tusobola okubala ebibala ebyomwoyo omutukuvu tuddeyo mukifaananyi kya katonda kubanga bayibuli yetugambye mukama nti yesu ekyakuleeta ayi katonda waba katonda mukama kwekutuza emifaananyi kya katonda tusobola okutuukirira katonda aba katonda mukama kubanga jajja fadda mukama taata munange yava mu kifaananyi ekyo katonda aba katonda mukama mukama nate ekikolimo nekiyingirawo omukisa negugenda mukama naye oli katonda ajudde ekisa n'okusaasira omukwano gwange yesu kabaka owa bakabaka mukwano gwange yesu tusaasire tusonyiwe katonda abakatonda mukama yesu mukwano gwange ogambye tiwajja mukwano gwange tatasebo okutuukira okwebiro bwe kwatuuka mukama notuwa omwana wo yesu kristo asobole okutunula katonda abakatonda okutujja mu kibi ekyomukama ekyebirowoozo ebi mukama ekitulemesa okuyingira mukisa gwaffe mukama ebirowoozo ebyokutya ebirowoozo ebyokweraliikirira ebirowoozo ebyennaku ebirowoozo ebyokwemulugunya ebirowoozo ebyobutasonyiwa ebyobutay ayagaliza taata munange ssebo ekiro kyaleero mukama yesu tunaze n'omusaiko otukuze katonda wabakatonda mukama abakyala tujjudde obukyayi abaami mumaka mukama eyambudde obuvunanyizibwa mukama tuwaddeyo obusika bwaffe mukama taata munange olwakagoyo mukama nga twagala sente mukama tetutambulira mu bwenzi mukama tusaasire katonda wabakatonda ennyombo ze ziri maka mukama tewali mirembe mukama tewali ssanyu mukama taata emirimu egyakyankalana ayi katonda wabakatonda mukama gireesa okutabuka okatabuka gireese okweyawula mukama tewaliwo mu katonda wange waliwo okwesalamu mukama waliwo okuyomba mukama waliwo okusika mukuwa waliwo okwekuba kubi mukama naye ekiro kyaleero yesu omwana wa dawudi katonda waba katonda mukama munange tutuno otukomyewo tovudde otuma ekigambo kyomukama olinnya erya yesu omwana katonda omulamu ogambye olwaleero mukama kubanga wajja mukwano gwange yesu otunule mukwano gwange okutujja mu bibi ebyomukama otufuula abaana mukama tetukyali baddu mukama naye tuli basikawa wamu naawe omukisa ogw'obusika mukama tubadde tegulina katonda wange taata tubaddenga abantu katonda baba katonda mukama nga bw'oyogera mukama taata ssebo nabakawa bakabaka mukama abantu be batambulira ku mbalasi mukama abalangira tambuza bigere mukama katonda aba katonda mukama olw'obusika bwaffe mukama kubanga twabuwaayo mukama taata munanga eri sitaani olwakagoyo mukama abala twewaddeyo mukama nga twagala sente mukama abaana ab'obuwala mukama twewaddeyo abaleeri abalenzi mukama tetuyingira mu bikolwa eby'obwenzi mukama mukama katonda waba katonda mukama netutunda obusika bwaffe mukama katutambula ngaabakabaddu mukama katonda waba katonda mukama tuli mazi gatukaaba natamunange tusaasire ebyetufunidde endwadde mukama ey'omulabe esaani gyatukwatidde mukama tutambulira mu kikolimu olunaku lwaleero yesu tusaasire mukama kabaka waba kabaka mukama oyogedde mukyabo kyangero mukama essula ey'okusatu olinya olwasatu mu esatu mukama nti ekikolimo kya mukama kiri mu nyumba y'omubi naye mukama w'omukisa abatuukirivu wa babeera mukama naza munanga esebo tukwegayiridde katonda abakatonda mu nyumba zaffe mbadde mu kikolimo omukisa mukama taata tegubaddewo mukama muli mu kikolimo mukama kikolimo kya bwavu kikolimo kyandwadde mukama kikolimo kyakufa mangu kikolimo mukama taata kyakuganibwa kikolimo kyakwenjeera kikolimo kyakuzunga taata munanga esebo tuze katonda abakatonda mukama obutuukirivu bwo mukama tebubadde mu nyumba zaffe mukama kyawandiikibwa mukama tatife tuli yeekaalu yomukama mufe mwotuula mukama nanza nosobola okola emirimu eminene egyobwa katonda mukama egigulumiza erinnya lyo mukama tusaasire sonyiwa katonda aba katonda mukama omukwano gwange kabira katonda omugambe mukama ekiro kyaleero munange ensuno nzize katonda aba katonda mukama mbadde siyamba abayala mukama mbadde sifayo kubalala mukama katonda aba katonda mukwano gwange taata tulemengayi katonda aba katonda nga tuleka ebyo byaffe mukama ebyasookerwako katonda aba katonda mukama tuddeyo omukwano gwange taata nga tutambulira mu butuukirivu mukama katonda aba katonda mukama mukama tusaasire ebibi byaffe mukama katonda aba katonda mukama tubadde twenenyanga te bwetuddamu mukama natamunange bwetukola ensobi mukama katonda aba katonda mukama nekyo ekireso ekyo mukama kulwaffe tubadde tetulina amaanyi natamunange agasobola otuukiriza katonda aba katonda mukama mukigambo kyomukama mubutuukirivu bwomukama mumukisa gwomukama naye ekiro kyaleero tukuyita katonda aba katonda mugambe yesu naza mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu oyogedde emitabo kyamata yesula eyokutano olinya olwokutano kabaka abakabaka mukama tibalina omukisa mukama abateefuayi katonda abakatonda munda mitima gyabwe mukama abegenda okusikira ensi mukama taata tubadde twenjeera katonda abakatonda mukama kubanga mitima gyaffe mukama temubadde mu buteefu mukama temubadde mu buwombeefu mukama tubadde basabangufu mukama nga tuyomba buyombi nga twemulugunya bwemulugunya katonda abakatonda mukama nga twebuuza ebibuuzo mukama wakati nga tusaba nga tusiiba ate bwe tugamba katonda tatuddamu katonda abakatonda mukama mukama tusonyiwe mukama tusonyiwe katonda bakatonda mukama yesu nkwegayiridde tuli bantu bomukama twatundibwa bwerere mukama wagamba ogenda tunula mukama awalizifeza wazezaapu mukama yesu tunaze abange kabira katonda mukwano gwange mugambe yesu nsaasira ekiro kyaleero katonda waba katonda mukama nkomyewo gyoli mukama natamunange sebo omwoyo wa mukama oyo asinda nga agamba nti aba kitaffe ekiro kyaleero mukwano gwange bwe gwe tukabira mukwano gwange tubadde twenjeera mukwano gwange gwange nga tetulina buwombeefu mukama ogambye katonda aba katonda mukama nti balina omukisa mukama abeekisa i e katonda aba katonda kubanga nabo balikwatirwa ekisa mukama taata tusaasire tetulina kisa mukama mu maaso g'omukama neeri abantu mukama kubanga naffe tetubadde tetulina kisa mukama taata nga tetusaasirwa naye ekiro kyaleero mukama w'abakabaka nsaasira mukama nsonyiwa katonda aba katonda kyawandiikibwa mukama nti balina omukisa mukama abalumu enjala n'enyonta mukama naata kabaka abakabaka mukama nga bagenda okukusibwa mukama wange yesu tubadde tulumu enjala nga tulumu enyonta mukama katonda aba katonda mukama nga tetulina mukisa mukama olwekikolimu mukama ekibadde mu nyumba yaffe mukama ekyabajjajaffe tebaleeta bakitaffe tebaleeta mukama nebagobwa obutuukirivu mukama katonda waba katonda mukama olw'ebirowoozo ebibi mukama taata munange nkwegayiridde katonda waba katonda mukama ebirowoozo ebibi mukama ayi katonda aba katonda mukama taata byakendezane ku myaka mukama taata obulamu mukama taata bwasalibwa mukama wagamba n'emyaka gyaffe mukama taata gisalibwako mukama tunawangala ng'emyaka kikumi weewaawo kikumi mu abiri mukama weekyusa mukama kubanga watonda muntu mukama taata n'omukola mu kifaananyi kyo mukama yesu tusaasire nsonyiwa katonda wabakatonda mukama mukwano gwange mugambe yesu nsaasira nsonyiwa katonda tagwawo mukama ekiro kyaleero mukwano gwange kabaka wabakabaka mukama bayibuli egambye mu kigambo ky'omukama tibalina omukisa mukama taata kabaka abakabaka mukama bwe banaabavunaananga nga babalanga erinnya lyange musanyuke nga mujaguzenga kubanga embeera yammwe nyingi mu ggulu mukama tubadde tetulina mukama ate omukisa ogwokuyingira eggulu mukama kubanga tubadde twerwanira entalo mukama nga tetukkiriza kutulwanira mukama katonda abagatonda mukama twekuba bikonde mu maka mukama tuli mu kuyombagana mukama tuli mu kwesalamu mukama wakati mu maka mukama nataguwawo omuntu mukama natakabakabakabaka mukama ngoyogedde mukama tinoyogera mu kigambo ky'omukama tiwalabanga si kirungi omuntu okubeera ogwokusindibwa mukama ogwokufuuka omukisa mukama katonda aba katonda mukama naye bayibuli etugambye mukama abo kitabo kya lubeeryebeerye mukama ensuulayi katonda aba katonda mukama eyekumi nebbiri mukama nogamba jajafa ibulayimu nti va mu nsi yanyu awali ekigaakyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gyenkulaga tigyenaakuweeramu omukisa n'omugamba anaakuzanga erinnya lyo naakuwanga omukisa ayi katonda waba katonda mukama yesu tuuze gy'oli mukama ekiro kyaleero mukama ku lw'ennyumba z'abajjajjaffe emirembe n'emabega mukama ku lw'abakitaffe mukama n'atamunanga abaasooka okubaawo abaafa katonda abakatonda katonda abamu mukama bakyali balamu katonda aba katonda mukama mu nyumba zino mukama kyawandiikibwa mukama mu kitabo kya isaaya mukama ogambye katonda aba katonda mukama tejajjaffe ibulayimu mukama bwe yakkiriza mukama taata sebo nagonda mukama nava mu nyumba ya kitaawe nava wali ekika kye nafulusiye mukama katonda waba katonda mukama taata mukama abakabaka yesu ogambye tunulira olwazi oyo ibulayimu taata munange sebo nesaala kwe batemebwa mukama katonda aba katonda mukama ti katonda yakimalira mukama okuba obutuukirivu mukama ate olwokugonda mukama nasimbibwa mukama nata n'okuza erinnya lye mukama nata n'omuwa omukisa mukama n'omwazanyo mukama yesu nange olwaleero mukama taata munange ssebo kabaka abakabaka yesu enyumba yakitange mukama enyumba ey'omukama mwe batuzayira mukama ebika mwetuva mukama amawanga getuva mukama nata munange tegakugondera mukama tegawulira ddoboozi lyomukama kyawandikwamu kyamateeka mukama esula eyekumi n'emu mukama katonda aba katonda mukama mukama mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu naza munange sebo kabaka wabakabaka mukama era ebikolimo bino byonna mukama naza binatubeerangako mukama katonda abakatonda mukama binatugiranga taata munange ne bituukako mukama wanga tetwawulya ddoboozi lyomukama tetwakwata biragiro byomukama katonda abakatonda mukama yesu tusaasire sonyiwa kitanga tagwawo mukama nga bwetukomyewo gyoli mukama taata tuli baanabo mukama katonda abakatonda mukama okwayogera mu kigambo kyomukama nti oli katonda tuleeta mukama atatubalira mukwano gwange taata nga bitukirivu bwaffe tuli mukama katonda aba katonda mukama ogambye muzabuli mukama tyaweereddwa omukisa mukama asonyiyiddwa ebyonyo bino byo mukama n'atakabakabakabaka mukama ekyo gyetukoola omusaayi gwa yesu mukwano gwange yita omusaayi gwa yesu omugambe yesu nkowoola omusaayi gwo gunaaliza eddala olunaku lwaleero kunsukuliza eddala katonda aba katonda mukama olinnya erya yesu omwana katonda omulamu yesu tukwetaaga mukama yesu tuyambe kabaka abakabaka mukama ogambe mutabo kya petero mukama tatasebo ekisooka esula eyokusatu enyole kumi nesatu mukama nti era ani ayi katonda aba katonda mukama abakolanga mukama tatasebo obubi ayi katonda aba katonda mukama newankubadde ayi katonda aba katonda nga tub ababonyaabonyezebwa ayi katonda abakatonda olw'obutuukirivu mukama tata munange tulina omukisa ayi katonda abakatonda mukama ntegedde katonda wange tiwe tubonyaabonyezebwa ata nga batulanga obutuukirivu tata tulina omukisa mukama ogambye tusanyukenga ogambye tujagusenga kubanga embeera yaffe mu mukama tata munange ffe tetukiriza kutubulanga mukama tata sebo obutuukirivu mukama katonda abakatonda mukama tubadde tetusanyuka nga n'embeera yaffe mukama tata munange tugina mu ggulu mukama naye ekiro kyaleero mukama wabakabaka bakasebo taata tukukowola mukama ogambye katonda aba katonda mukama nti tutyenga katonda kubanga katonda aba katonda mukama yegwe katonda mukama taata sebo eyatubayiza mukama taata sebo kristo yesu mukama taata sebo mu mitima gyaffe katonda aba katonda mukama yesu muyita omugambe yesu ekiro kyaleero katonda aba katonda nyamba mukama taata sebo olinya erya yesu omwana katonda omulamu mukama tusaasire kubanga amaaso gaffe mukama tugazibye mukama sebo eryabaabaavu mukama katonda aba katonda mukama bayibuli egambye nti aziba amaaso ge mukama taasa n'amatu ge mukama nga tawulira mukama tata sebo kabakawa bagabaka mukama nga tayamba balla mukama ekyo yetubadde mukama naye olwaleero mukama munanga ekitanga taggwawo bayibuli egambye ntabo kyalubeeryeberye katonda aba katonda mukama esula eyekumi nebbiri jajjaffe ibulayimu omugambo okufulumayo mukama taasa n'agondayo katonda katonda abakatonda n'ayingira mu ndagaano y'omukama essula eyekumi n'etaano omukama naye akagoyo omukama n'atamunanga essebo n'olw'obutagumingiriza ayi katonda abakatonda mukama n'asesetuka mukama mu yekumi eyekumi n'omukaaga mukama kabaka w'abakabaka mukama ninayenda kwagali mukama n'azaala omwana mukama n'aza kabaka abakabaka mukama naye wamukwatirwa ekisa n'omusaasira mukama luberyeberi ekumi na musanvu n'omugamba nti ibulayimu okuva olwaleero mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu tambuliranga mu maaso ga bwange obeere mutuukirivu bulijjo naffe olwaliro mukama tetukukowola katonda mukama wagaba ekisa mukama ekyokutuukira mukama ata munange tukyetaaga mulinnya erya yesu katonda omulamu muyite mukama omugambe mukama nyamba katonda mulinnya erya yesu katonda omulamu katonda omugambe mukama nyamba ekiro kyaleero katonda mukama naza ntukuza katonda wange mukama mukama taata sebo omutima gwange mukama mukama kabaka abakabaka ozizeeyo mukama taata mukifaananyikyo mukama nsaba mukama omwoyo wa mukama taata munange sebo bwatulamuze mukama osimbe mukama taata sebo ebibala ebyomwoyo omutukuvu ebyo byoyogedde mbagalatiyataano abiri mu bbiri katonda aba katonda mukama nsobole okusimbibwa taata ku lwazi mukama olwo lwenasimbibwako mukama kwe twatemebwa mukama olwajjajjaffe ibulayimu katonda aba katonda mukama tusobole okutuukira mukama mu yesu kristo omwana katonda omulamu eyawaayo obulamu bwe katonda aba katonda mukama kumusala abegolokosa mukama bayibuli egambya ayi katonda abakatonda titubalenga ebibala ebyo mukama taata bibeerenga byalubeera mukama osobole okutusimba mukama otuwa omukisa mukama olwayiro katonda abakatonda abange muyite omugambe yesu nfulumya nzijayo mu kika kyewaffe nzijayo mu nyumba ya kitange mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu neetaaga omukisa ogw'okutuukira mu katonda mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu omukisa ogw'okusimbibwa omukisa ayi katonda abakatonda mukama yesu ogwo ogw'okufuuka omwana nga siri muddu mukama mukama katonda abakatonda mukama omuzika mukama taata sebo ajja ku byakitaawe mukama naffe tubyetaaga olunaku lwaleero mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu muyita omwoyo omutukuvu yita omusaayi gwa yesu omwana katonda njagala omwoyo omutukuvu akutuukirize kaakati mukwano gwange omwoyo omutukuvu toyinza kwetuukiriza weka omwoyo omutukuvu yagenda okukola omulimu guno mulamu bwo omwoyo wa yesu yagenda okufuula omwana wa katonda toyinza kufuuka mwana wa katonda ku lulwo naye omwoyo wa yesu kristo agenda kufuula omwana wa katonda akaseera kano mukama katonda tuli baanabo ayi katonda ekitiibwa era tugenda kuyingira mukisa gwonna gwonna ogw'omubiri omwoyo gyaffe nga bwe kiweereddwa omukisa nga temyo kyekikulu o oh, jesus lord fe eh, ba adamu kakati abagenda okuda mukifo kya adamu mukama katonda adamu yali mukifaananikyo yasimbibwa yalaba omukisa oh lord jesus emikisa gyonna mukama tonda kigenda tukubira tunyweze kwa mukama katonda omwoyo tukujangu otunyweze mukisa guno ogwomwoyo tunyweze mukama katonda mm. obugoyegoyo bwonna mukama tonda gamaze okuteera ddala olulamu ofayi mukama mm. o oh, lord jesus twagala okuyingira mukisa ogwokusumula ogwokuwonyezebwa mm. omukisa ogwokusumula mubikolemo byonna omukisa ogwobuwanguzi tuddemu tufuge amaanyi ga sitaani gonna gaadde gatufuga gagenda kuta olunaku lwaleero kirisa olwaleero mukama atugambye nti balina omukisa abakkiriza nga balabyeko naye njagala okkiriza olwaleero okuwangula njagala okkiriza olwaleero ogenda kulaba katonda bagaya nti balina omukisa balina omutima omulongoofu bagenda kulaba mukama katonda tuyingire guno ogwebweru mangu lya yesu kristo omwana katonda omulamu kabaka wabakabaka mukama ekiro kyaleero katonda wange ssebo tuyingira mukisa mukama taata ogw'okusumululwa mu erya yesu omwana katonda omulamu otusumulule katonda abakatonda mukama nga bwe jaja jjajaffe adamu mukama imini ibulayimu n'omugjako ekikolimo katonda aba katonda mukama ekiro kyaleero katonda aba katonda mukama mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu omukisa ogw'omukama taata sebo oguli mu nyumba y'abatuukirivu mukama ogw'okusumulwa mukama katonda aba katonda mukama wamusumulula katonda wange n'omugjako ekikolimo mukama taata ekyokwenjeera taata ekyokuzunga mukama n'omusimba katonda aba katonda naffe olwayire omukama mulinnya erya yesu tuyita omwoyo wa mukama n'amaanyi ago mukama agasobola okutula katonda aba katonda mukama buli kikolimo kyonna mukama ekibadde kigoberera ekibadde tekirondoola mu linnya erya isoma nakatonda omulambo ekyagi olwekibi mu linnya erya yesu tukirumbagana ekikolimo kyobwavu ekikolimo kyendwadde ekikolimo kyobutakulakulana ekyokwenjeera olwairo tukisimbula olwairo tukikutula olwairo tukitematema nkiyuzayuza nkisiga okululya ddala nkiragira okuta obulamu bwomukazi oyo mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu olwairo nsimbula ekyo ekikolimo ekiri ku bulamu bwo ekiri ku mwami wo ogw'omuzimu gw'obwenzi ogw'obutamiivu olwairo ngusimbula mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu obulamu kikolimu kyokuganibwa ekyokunyomebwa ekyokujogebwa gwe mukazi gwolwaleero nkikwambula gwe musajja gwolwaleero nkikwambula kyajja lwa bwavu mulinnya erya yesu omwana wa katonda omulamu kyawandiikibwa kyomwavu mukama baganda be bona bamukyawa mulinnya erya yesu obugaga bwongera emikwano mingi katonda aba katonda mukama ekyo ekikolimu ekiri ku bulamu bwabasajja atamunanga esebo ekibaleseeko okunyomebwa ekibaleseeko okujogebwa olwairo nkibambula olwairo nkikutula era nkisimbulayo nkiragira kamu mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu nkyokya n'omuliro mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu ekyo ekikolimu ekyokuzunga ekyokwenjeera ekyokuzaalazaala wano awali abaana nkikwambula mukazi gwe nkikutula ku bulamu bwo kikutula ku baana bo nkiragira olwaleero kikute mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu katonda aba katonda mukama yesu jangu otusumulule mumaanyi ag'omwoyo omutukuvu kabaka wabakabaka mukama otugjeko ekikolimu wewafuuka ekikolimu n'otwala ebikolimu byaffe byonna olwaleero mulinnya erya yesu omwana katonda obulamu tweyambula kwenjera, okukola ekikolima ekyo ekyokwengera ekyamabanja ekyokufiirizibwa ekyokugaanibwa ekyokunyoomebwa ekyokuvaamu embuto ekyobutazaala ekyobugumba nkiragira olwaleero tobulamu omukazi oyo tomusajja oyo mu linnya erya yesu ekikufudde ekivume mu linnya erya yesu ekireesa okunyoomebwa ekireesa okujogebwa mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu katonda aba katonda mukama jangu osumula abantu bomukama ebiri etuyamba mu kigambo ky'omukama yekyakuleeta mukama watambulanga mukwano gwange yesu ngo okola bulungi mukama eri abo mukama abakabaka taata ssebo abajogebwa sitaani taata munnange tutuno ekiro kyalero mukama abakyala mu maka mukama abaami katonda wange abaana be tuzadde mukama katonda aba katonda mukama watonda omuntu mukama taata n'omusimba mu lusuku n'omuwa omukisa mukama n'omuwa omukazi mukama n'obawugamba ayi katonda wange tibazaale baale mukama katonda aba katonda mukama ewabaddewo okuzaala babaddewo kikolimo mukama taata munange kyabugumba abazaala mukama abaana taata munange ssebo taata kabaka abakabaka bazaala okuzaala abasajja bangi mubakazi bangi mukama eky ekyokuwasaabasa abakazi mulinnya erya yesu nkikutula nkisimbulya ddala era nkyokyomuliro mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu ekikolimo kyokufa ekyendwadde ezitawona olwayiro nkigoba nkyokyanamuliro ekyamabanja nkikwambulako nkizikiriza mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu katonda aba katonda mukama ekyo ekikolimo mukama ekyakwata esawu mukama katonza obusika bwe mukama olwaleero mukama naffe tukyesimatulako mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu kyawandikibwa mukama ekitabo kyalubeeri ebire katonda aba katonda mukama mulinnya eryayisa omwana katonda omulamu isaaka n'agamba asawo mukama olinnya eryalisoma n'akatonda omulamu tyawe olituuka bw'olikowa ekikoliko kyamugandawo tolikyesimantulako katonda aba katonda mukama kubanga ye obusika bwe naffe olwayira omukama nate ekimala kimala mukama tukoyo ekikoliwe mukama ekyobwavu mukama ekyamabanja ekyokwenjeera ekyokugaanibwa ekyobutakulaakulana ekyobutasimbibwa olinnya erya yesu omwana katonda omulamu abange muyite omugambe mukama bwabakabaka yesu nsumula mukwano gwange katonda aba katonda mukama tukolimo kino mukama mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu ekiri ku baana baffe mukama ate ekibalaludde mukama muzimu gwabwenzi mukama katonda aba katonda mukama yesu tukubambula mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu olwaliro kigobe ku baana bo kigobe ku mwami wo kigobe ku bulamu bw olwaleero mukwano gwange kigenda waliwo amaanyi ag'omwoyo omutukuvu agasobola okuyiringisa mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu okyawandiikibwa mukama bamalayika jemeyo gituwaweereza ayi katonda aba katonda mukama bwe kibanga gituweereza tukowoola omulamu mukama ate ogwokulakulana ogwokusimbibwa omukisa mukama katonda aba katonda mukama ogwokuwangala notukusa obulamu omukisa mukama ogwokubeera waggulu sosi wansi omukisa mukama tatasebo ogwokuzaala abaana ab'omukisa mukama kyawandikibwa mukama tetulizaala abaana bakubula yate okulaba ennaku mukama mulinnya erya yesu kyawandikibwa mukama tewali bakivaamu lubuto newankubadde ekigumba tulangira mukama era nga tusimba mukama omukisa ogwo mukama ogwokuzaala abaana eri abakyala abagumba bagamba mukama abadde bavaamu embuto abadde bafiisa abaana mulinnya erya yesu omwana katonda omulamu kyawandikibwa mukama tunazaalanga abaana abobuwala n'abobulenzi mukama simba katonda aba katonda mukama kyawandikibwa mukama nti oyitusimba mukama taata mu nsi mukama tewali bayitusimbula simba mukama mu bufumbo mukama mu bizinensi mukama katonda aba katonda mukama abaami mukama ogamba mukyabo kyakuva esula eyasatu mu olumukama n'oyita musajja oyo mukama taata musa katonda aba katonda mulinnya erya yesu omwana katonda katonda omulamu n'omugambayi katonda aba katonda likuyisa erinya bezireeri olinya erya yesu omwana katonda omulamu okuwa omukisa ogw'amagezi ogw'okutegeera n'okuyiiya n'okukola mukama nange ngukowoola eri abaami eri abaana ab'obuwala omukisa ogw'okuganja ogw'okukkirizibwa olinya erya yesu omukisa katonda wange kabaka w'abakabaka mukama okukulwana entalo taata ne tuwangula omukisa mukama ogw'okutuukira mu katonda kyawandiikibwa mukama mu kitabo ky'amatayo esula ey'okutaano olinya olwana mu munaana titubeere abatuukirivu naisaffe omugulu mukama baali omutuukirivu tusimbibwa mukama mukisa gw'obutuukirivu mu linnya erya yesu omwana katonda omulamu tusimbibwa mukama mumukisa taata ogw'okwagalibwa ogw'okukkirizibwa omukisa mukama ogw'okubeera omukisa yetufuuka omukisa mu linnya erya yesu ogwali ku sanduku ey'endagaano naffe tukukoowoola bayibuli egambye mukama mu kitabo katonda abakatonda mukama yesu ekya samwiri kyesanduku ey'endagaano mweyayingira mu nyumba taata eyo obedde mukama mu myezi esatu mukama naafuna omukisa mukama naafuuka omukisa mukama buna omukisa mukama nekukwasa kabaka dawudi obukya naafa olwaleero mukama tuwa omukisa otufuula omukisa tufuukire abalala omukisa mukama otwaze mukama otukuze katonda aba katonda nga bayogedde mutabo kyalubeeryebirye noyita jajjaffe ibulayimu naata naafuluma mu nsi yewaabwe n'omukuza erinnya lye n'omuwa omukisa n'omwaza katonda aba katonda na buli kyo tunaakwatangako mukama kiraba omukisa omukisa ogwokuyita yesu lord yes lord mukama katonda akuddiza obufuzi mukyala gwemaka gabadde gakyankalanye osanga bakuleka mu nyumba omusajja yakuddukako naye waliwo omukisa gwokufuga kakati buli muzimu ogubadde gufuga mu nyumba ogwanamuzindo gwokwawukana omuzimu ogwobwenzi obubadde gufuga mu nyumba gusiguukulwa kuvaayo mu linnya lya yesu kristo guta mu linnya lya yesu hmm. omwoyo wa mukama katonda afuga mu nyumba kakati ka atereza amakaago mu linnya erya yesu kristo ebizimu ekibadde kifuga mirimu kiku kyonna tukitwalako obufuzi kakati mufuluma mu linnya lya yesu ekyamabanki ekyokulemererwa ekyokuggwamu bankrapsi you are destroyed by the blood of jesus osimbula kati ofayo mu linnya lya yesu kristo mwana wa katonda mukama atuddiza omukisa gw'okufuga oh lord mwemizimu ekyemakombe gibali gifukira mumibiri gyaffe ekireese endwadde ekanyiddewo okuwona temukyalina buyinza mulinnya na yesu yesu yawangula amagombe n'okufa musimbula mufayo mulinnya na yesu kristo mwana wa katonda oh, lord mukama ngaotusumuludde ku kikolimo mukama ndagira emizimu egibali gifukira mu kikolimo oh, lord emizimu egyakawula ebyo kyonna ekyekika ekyamaloko ekigaana abaana abawala okufumbirwa emizimu ekibadde kigaana abaana abaleese okwasa emizimu gyonna yalabama makulaba ekyobwavu e, n'okubula n'okulemererwa kikutulwa mu linnya erya yesu kristo omwana wa katonda kyokebwa omuli mu linnya la yesu kubanga mukama oli katonda tulimba otuddiza obufuzi olord oh, mukama katonda w'amaanyi awo oli mukwano gwenjagala owulire ng'ofuga kakati ng'ofuga embeera ebadde ekufuga mukama akuddiza obufuzi kakati olw'omukisa guno gw'otuuseeko ozeemu ekifaana kya mukama katonda oh lord jesus mukama katonda eh, ebintu byonna bibadde birina kusumulwa kwaffe eh, enkoko embuzi endiga ebimera o oh, lord olwo olumba oluyingidde mu bimera byo eh, oluyingidde mu bimera amatooyo ebitooke bisiridde ebinazi bisiridde olwo olumba entulagira okuddayo emakombe mu linnya lya yesu kristo mwana wa katonda jesus lord jesus lord ekyemizimu ekibale kiyingidde mu mbuzi zo mu nkoko zo kifulumayo olwaleero mu linnya lya yesu kristo mwana wa katonda obufuzi santo kyalina bufuzi n'omulundi n'ogumu o oh, lord jesus mukama katonda ow'ekitibwa n'amayigo na mukama kituba tulangira omukisa gwa ibulayimu omukisa gwa isaaka omukisa ogw'okutukulembera mukama katonda emizimu egibadde gitukulembera e, kyonna gitambula misota mu nte egita egyakalondoozi gikutula olwale munyana yesu obuya omutukuvu obwe tukulembera bukyetunakolanga kitange mukama katonda omwoyo w'amagezi n'okutegera atugweko mukama n'okutetenkanya n'okuyiiya kitange agwe ku buli muntu yenna mukama omwoyo mukama w'okuganja omwoyo mukama katonda aleete omukisa mu ngalo ya buli kinna omwayi mukama katonda waffe n'okusinga enyayi mukama omwoyo mutukufu otuyunge ku ggulu kitange fenna mukama katonda abadde mu pulogulamu eno n'abalabo n'abanagiwulira oluvannyuma fenna tumalire bwakabaka bwa katonda kitange walimu okubaako n'omwasigalira katonda w'ekitiibwa tekigasa kufuna mukisa ku nsi kuno mukama netumalira mu geyeena naye mukama otuyambe kitange fenna tumalire mu ggulu omukisa gaffe kusobola okutuukirira weebale nnyo mukama katonda waffe weebale yesu kristo gosanide oh, mukama katonda ekitiibwa kyo kigenda kulabisibwa katonda waffe okwagala kugenda kulabisibwa tere n'omu mukama katonda agenda kufikka kubanga oli katonda ow'amazima ogenda kulaga ekitiibwa kyo aleluya era tenjiriisaawo eno n'omusumba ky'omugerwa sigala ng'owuliriza kyenda munaana katonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo fasta tsomu gira, kujuwa mukanga sawe mu paka sawa